O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. Asbahna va asbahal mulku lillahi robbil alamin. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده تانجي يتك بطن ملك عالم لربر وردگار الله نكدر يا الله من سيندن شكرنين يخشلقنه fathini, g'alaba yordamini, nurini, barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksizdir. Mulk ham, hamd ham unikidir va u barcha narsaga qodir zot. Subhanallohi va bihamdihi adada xalqihi va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi. Alloh barcha aybu nuqsonlardan pokdir. Allohga mahluqotlari adadicha, nafsining rizoligicha, arshining vaznicha va kalimalarining miqdoricha hamd bilan tasbihlar bo'lsin. Raditu billahi robba va bil islami dina va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Bismillahirrohmanirrohim. Qadrli tinglovchilar, Qurbon hayitingiz muborak bo'lsin. Qurbon qurbon qurbon hayit qurbon qurbon qurbon hayit qurbon qurbon qurbon hayit muborak bo'lsin Bugungi bayramona dasturini mujohid birodarimiz Yahyo Hikmatiy olib boradilar. Qurbonlik bo'lsin. Qurbon qurbon qurbon hayit qurbon qurbon qurbon. Alhamdulillahi robbil alamin val aqibatu lil muttaqin As-salatu was-salamu ala rasulih Muhammadin va ala alihi va ashabi ajmain Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz mu'min va mu'minalar, muhojir va muhojiralar, mujohid va mujohidalar. Mana yer yuziga tavhid ahlining eng ulug' bayrami Idul Adho ham kirib keldi. Biz O'zbekiston Islomiy harakatining Dorul Hijratdagi ushbu Jundulloh ovozi mujohidlar radiosining xodimlari butun dunyo musulmonlarini shu jumladan siz qadrdon muxlislarimizni bu ulug' ayyom bilan tabriklaymiz. Hayitingiz muborak bo'lsin, do'stlar.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 U zotning birorta sherigi yo'qdir. Men mana shunga, ya'ni yakka Allohga ixlos ibodat qilishga buyurilganman va men bo'ysunuvchilarning avvali peshqadamiman. An'am surasi 162 163 oyatlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Albatta har bir qavmning hayiti bor. Mana bu kun bizning hayitimizdir. Imom Bukhari va Imom Muslim rivoyatlari. Yana Nabi sallallohu alayhi va sallam dedilar: Arafa kuni Qurbonlik kuni va tashriq kunlari biz islom ahlining bayramimizdir. Bu kunlar yeb ichadigan kunlardir. Abu Dovud rivoyati. Alloh Robbil alamin uchun qurbonlik qilishning ulug' amal ekaniga payg'ambar alayhisalomning quyidagi hadislari guvoh bo'ladi. Alloh Robbil alaminning Alloh Robbil alamin uchun qurbonlik qilishning ulug' amal ekaniga payg'ambar alayhisalomning quyidagi hadislari dalolat qiladi. Qurbonlik kunlari odam bolasi qiladigan amallar de qon akızıştan ya'ni jonlik so'yishdan ko'ra Allohga mahbubroq amal yo'qdir. Ibn Moja va Termiziy rivoyatlari Hasan hadis. Yana payg'ambar alayhisalomdan qurbonlik o'zi nima deb so'rashganda Rasuli akram u otalaringiz Ibrohim alayhisalomning sunnatidir deb javob berdilar. Undan bizga qanday ajr bor deyshganda u zot har bir tuki uchun bittadan yaxshilik berilur dedilar sallallohu alayhi va sallam Ibn Moja Termiziy rivoyatlari.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 Oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li oson emas endi navbatni hurmatli amirimizning hayit tabrigiga beramiz jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li oson emas ekan do'stlar jannat yo'li bismillahir o'zining chaqirig'iga labbay deydigan bandalaridan qilgan mehribon Robbimizga hamd sanolar bo'lsin bir oylik masofadan qo'rqitish bilan nusratlangan payg'ambarimizga va salomlar bo'lsin Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illalloh vallohu akbar. Allohu akbar va lillahil hamd. Hurmatli va qimmatli muhojir va muhojiralar, qadrli birodarlar, hammangizni ushbu Qurbon hayitingiz bilan muborakbot qilaman. Din yo'lida qurbonliklar berib kelayotgan mujohid va mujohidalar uchun Qurbon hayiti barakotli bo'lsin. Robbimdan xonadoningizga sakinat va sihatingizga salomatlik tilayman. Iymonimizga iymon va taqvoyimizga taqvo qo'shilsin. Jamoatimizdan nusrat armasin. Ha azizlar, qurbonlik degan so'z biz uchun ancha tanish va yaqin bo'lib qolgan. Shuning uchun bu bayramni biz o'zimizga yaqin olamiz. Xuddi bizga atalgandek tuyuladi. Hozirda Makka-i Mukarramada million-million musulmonlarimiz eyniga kafan o'rab o'zini Allohga topshiradigan so'z bilan murojaat qilmoqdalar. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, butun dunyoni egallab fusqu fasodni rivojlantirayotgan din dushmanlari Ka'batullohni tavof qilayotgan million million musulmonlardan qo'rqmaydilar. Buning o'rniga hatto tog'ut yetakchilari hayit munosabati bilan tabrik e'lon qiladigan bo'lishgan. Biz Ka'batulloh oldidagi musulmon birodarlarga ham quyidagi gaplarni aytgan bo'lardik. Ey musulmon birodarlarimiz, labbayk Allohummani sidq dildan aytinglar. Tushunib, anglab, bilib aytinglar. Bu oddiy so'z emas. Eyningizda o'ralgan ihromdan murod kafandir. Bu sen uchun o'lishga ham tayyormiz deganidir. Sizlarga viza berayotgan kofirlar biz mujohidlarni ko'rsa, hajga jo'natish u yoqda tursin, ushlab qamaydi. Azoblab qatl qilishadi. Vaholanki biz ham ihrom o'rab Allohumma labbak deyishni juda ham xohlar edik. Lekin bizga bu ne'mat nasib qilmayapti. Ammo biz egnimizga kafan o'ramasak-da, labbak Allohumma deya qornilarimizga portlatgich moddani bog'ladik. Ammo biz kamchilik bo'lsak-da, labbak Allohumma deya kech modda to'ldirilgan mashinani haydadik. Ammo biz Ka'bani ko'rmasak-da, qo'limizda qurol, osmonga tikilib labbak Allohumma deya raketalar ilingan uchqichlar tagida yashamoqdamiz. Deyarli har kuni kecha-yu kunduz qurbon bermoqdamiz, shahid bo'lmoqdamiz. Balki siz osoyishtalik og'ushida qushlar sayrashiyu bolalar o'ynashni tinglarsiz. Bizni esa tinimsiz aylanayotgan samolyotlar ovozi tinch qo'ymaydi. Chunki ular yuzma-yuz bo'lishdan bizdan qo'rqadi. Boshqa diyorlardagidek osongina uyimizdan ushlab olmayaptilar. Lekin dunyoning barcha yerida ahvol shundaymi? Biz vatandaligimizda kofirlar telefon orqali chaqirsa ham o'sha qassobxonaga o'zlarimiz borardik. Qo'rquv bizni shu ahvolga solib qo'ygan edi. Hozir ham barcha musulmonlarga kofirlardan qo'rqish o'rniga ularni qo'rqitadiganlardan bo'lishni tavsiya qilamiz. Bugun Ka'batulloh oldida Robbimizning uyida qalblar bo'shab labbak Allohumma labbak deyotgan birodarlardan iltimosimiz Allohdan dushmanlardan bo'lgan qo'rquvni qalbimizdan ko'targin deb yolborib so'ranglar. Bizni kofirlarni qo'rqitadigan kishilardan qilgin deb yig'lab so'ranglar. O'tinib, o'ksinib so'ranglar, baqirib-baqirib so'ranglar. Toyinki sizdan ham dushmanimiz qo'rqsin. Taqirlashga, qamash va azoblashga jur'at qila olmasinlar. Nomuslaringizga qo'l cho'za olmay qolsinlar. molu mulkingizni talashdan tiyilsinlar. Biz qo'rqmaylik, bizdan qo'rqsinlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga boshqa payg'ambar va nabiylarga berilmagan 5 xislat berilgan edi. Shulardan biri bilan marhamat qilib, nusirtu birra'bi masiratu shahr. Bir oylik masofadan qo'rqitish bilan nusratlandim degan edilar. Demak, dushmanga qo'rquv solish nusrat deyilar ekan. Biz u kishiga ummatmiz deymiz u dushmanni qo'rqitish u yoqda tursin. Qo'rqmasligimizni o'zi katta ish bo'lib qolgan. Dushmanimizdan uzoq masofadan qo'rqayotgan ekanmiz, iymon va taqvoyimizni bir tekshiraylik. Bu mu'minlarga xos sifat emas. Keling, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga har o'rinda ergashaylik. Shunda bizdan dushmanimiz uzoqdan qo'rqadi. Biz Allohdan qo'rqsak, dushmanimiz bizdan qo'rqadi. Umum musulmonlarga aytadigan dil so'zlarimizdan biri shu edi. Ahli jamoatga ham faqat va faqat Allohdan qo'rqishni tavsiya qilaman. Yerdan kelalmagan dushmanning ustimizda uchquch uchirishi bizni qo'rqitib qo'ymasin. Balki hayotimizda xuddi haj marosimi kabi go'yo Robbimizga kafan o'ragandek labbak Allohumma labbak deb yashaylik. Shundoq ham har kun qurbonlik beryapmiz. Alhamdulillah. Birodarlarimiz navbatma-navbat shahid bo'lishyapti. Oldingi qurbon hayitidan bu hayitgacha qancha shahid berdik? Allohim qabul qilsin. Allohim bizni o'sha birodarlar bilan Firdavs jannatida yana o'zing jamlagin. Qurbonliklarimizni qabul qilgin. Sendan rozimiz, bizdan rozi bo'lgin. Labbayk Allohumma labbayk, labbayk la sharika lak labbayk. Hijrat jamoatga nima yetsin? Azizlikda sadoqatga nima yetsin? Vafadarlar maqsad murodiga yetsin Bu ne'matga noshkurlar ölüp ketsin Bu ne'matga noshkurlar ölüp ketsin Asan emas ekan do'stlar cennet yolu jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li Ayyom muborak Bugun quyosh chiqdi boshqacha quvontirdi ko'zda yoshgacha butun qavm qarindoshgacha ushbu ayyom bo'lsin muborak oyatlarni qilib dilda jam, do'stlar bilan ko'raylik ba ham, keksalar u go'daklarga ham ushbu ayyom bo'lsin muborak. Islom bilan gullasin shahar, ibodatga turaylik sahar, Yahudiylar qo'shmasin zahar. Ushbu ayyom bo'lsin muborak. Qur'on o'qib, ko'zlar tolmasin, nasroniylar tani olmasin, ko'ngillarda g'ubor qolmasin. Ushbu ayyom bo'lsin muborak. Alloh buyuk degan bir shior masjidlarda ko'rsatsin viqor. Ko'ngil shuni aylagan xumor. Ushbu ayyom bo'lsin muborak. Bu ayyom bir bezak bu dinga. Bu kun shirin tuyildi menga. Mo'min do'stim, ayniqsa senga ushbu ayyom bo'lsin muborak. Ummat jang qilmasdan o'lib ketyapti. Alloh taolo ularni o'zi gunohlarini kechirsin. Allohga hamd aytaylik birodarlar, bizga Alloh taolo shu sharoitni qilib berdi. Alloh qilib berdi buni. o'zi bizni hijratga tanladi. Shuning uchun ham mana bu olingan ilmlar endi sizlarga birodarlar omonat. Bu jihad bu sizlarga omonat endi. Albatta bu omonatlar haqida Alloh taolosidan so'raydi. endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat odat bo'ldi faqir molin yululab iffatdan kechdilar nene sulular munofiqlar dinda ketmish g'ulular qadrlangar sizda bo'lsa diyona endi bu din sizga do'stim amonat amonatga qilmang aslo xiyonat endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat haqni aytsam nifoq tushdi yuzimga qardoshlarim kirmas hatto so'zimga o'zgarishlar kirdi-ku sof tuzimga ajratmangiz din o'zi haq siyosat Endi bu din sizga do'stim omonat, omonatga qilmang aslo xiyonat. Endi bu din sizga do'stim omonat, omonatga qilmang aslo xiyonat. Bildik faqat suyak qayg'u qassobga. Qassobga Qayg'u qayda gunoh yetsa insobga. tayyor turing yaqin qolgan hisobga eshitgansiz qancha oyat rivoyat endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat din toptalsa yonda kaslar xaholar qarang kaslar dinni qanday baholar ketdilar din uchun kuygan daholar yaratgandan sizga kelmish hidoyat endi bu din sizga do'stim omonat Amonatga qilmang aslo xiyonat endi bu din sizga do'stim omonat Amonatga qilmang aslo xiyonat. Mu'min bo'lib g'arb tarafga oqarlar. Tag'in bunga madaniyat deb boqarlar. G'arbda tinmay mu'minlarni yoqarlar. Bu ishlarga qiling tinmay nadoma. endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat boshga tushgan har ish kelmas qazosiz Yahudlar ham qolmas bir kun jazosi zulmlarga siz ham qanday rizosiz o'zingizda uyg'oting bir matona endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat bu zaminni izlamang pok tomonin topolmaysiz huz hujurdan omonindan omonin har holati eslatar lut zamonun zamonin bul parchasi qiyomatdan alomatdan endi bu din sizga do'stim omonat amonatga qilmang aslo xiyonat endi bu din sizga do'stim amonat, amonatga qilmang aslo xiyonat ming yillarki yahud zulmin qo'ymasa qo'ymasa mu'minlarni azoblab hech to'ymasa hech to'ymasa bu holatdan yurak jiz deb qo'ymasa qo'ymasa payg'ambarga aytish shartmas salovat Endi bu din sizga do'stim amonat, amonatga qilmang aslo xiyonat. Endi bu din sizga do'stim amonat, amonatga qilmang aslo xiyonat. Chidash qayda oz mashaqqat zafmga. Bugun ummat tushib qolgan vahimga. qiyomatda suyangaymiz rahimga biling endi jannatdadir halovat endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat sahobalar chetlanganlar zahodan boshlarin chiqarganlar bir yaqodan bir yaqodan Rasululloh qaytmaslar ku baqodan baqodan mahshargohda nasib etsin shafoa Endi bu din sizga do'stim amonat amonatga qilmang aslo xiyonat endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat o'limni ko'rganda mu'min ko'zlari min ko'zlari zavqqa to'lsin nurli bo'lsin yuzlari yuzlari mujohidning sizga ezgu so'zlari pul sirotdan o'ting sog'u salomat Endi bu din sizga do'stim amonat, amonatga qilmang aslo xiyonat. Endi bu din sizga do'stim amonat, amonatga qilmang aslo xiyonat. Birin ketin do'stlar tashlab ketarlar. Buyuk orzu shahodatga yetarlar. Jaholatdan shahid badnom yetarlar. amalsizlar qilar faqat malomat endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat Endi Abu Abdulloh domlamiz Eidul Adha fiqhiga oid ayrim masalalarni yoritib beradilar. Bismillahirrohmanirrohim. Allah subhanahu va taolo o'z hikmati va fazli karami ila ayrim kunlarni boshqalardan ko'ra mufazzal etdi. Ushbu afzallik mu'minlar xayrli ishlarga qattiqroq berilishlari va ajr va savoblariga ko'milishlari uchun Alloh subhanahu va taolaga yana ham yaqinroq bo'lishlari uchun pok Parvardigor tarafidan joriy etilgan. Ma'lum kunlarda, ya'ni Qurbon hayiti kunlarida Alloh subhanahu va taolo ularga rizq qilib bergan chorva hayvonlarni qurbonlik qilish, Alloh subhanahu va taolo nomini zikr qilish uchun keladilar. Haj surasi 29-oyat. Qurbonlik. Jumhur ulamo nazdida qurbi yetadigan kishilar uchun qurbonlik so'yish sunnati muakkada bo'lsa, ba'zi olimlar, jumladan Shayxul Islom ibn Taymiyya rahimahulloh, hatto bu ishni farz deishgan.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 U yil davomidagi eng afzal kundir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Alloh subhanahu va taolo nazdida eng uluq kun qurbanlik kunlaridir. Abu Dawud rivayeti. Qurbanlik kuni, ya'ni qurban hayiti kuni mana shu xususiyati bilan Ramazan hayitidan afzaldir. Chunki unda namoz va qurbonlik jam bo'lgan.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 Bu haqda Alloh subhanahu va taolo shunday marhamat qiladi. Sanoqli kunlarda, ya'ni Zulhijja oyining 11, 12 va 13-kunlari Alloh subhanahu va taolana zikr qiling. Baqara surasi 203-oyat. Tashriq kunlari roza tutish shariatimizda mamnu'dir. Tashriq kunlari Zulhijjaning 10 kunidan keyin boshlanadi. Tashriq kunlari afzal hisoblangan 10 kunga yaqinligi bilan ham sharaflidir. Boz ustiga hajning ba'zi amallari shu kunlarda ado etiladi. Qurbonlik kunining ular tarkibiga kirishi bilan ham tashriq kunlarining fazlu sharafi yanada ulug'lashadi. Tashriq kunlarining 2-kuni Ya'ni Zulhijjaning 11-kuni Qurbonlik kunidan keyin turadigan eng afzal kundir. Ushbu kunlar jumhur ulamo nazdida qurbonlik uchun atalgan jonliklarni so'yish kunlari hisoblanadi. Demak, bu yana bir qo'shimcha fazildir. Bu kunlar ibodat, zikr va quvonch kunlaridir. Bu kunlarda mu'minlar Allohning ulug' ne'matlaridan shod hurramliklarini izhor qiladilar. Qurbonni qilayotganda bismillah, Allohu akbar deb Alloh nomi zikr qilinadi. Eyishda, ichishda va boshqa holatlarda ham Alloh zikr etiladi. ayollarning takbir va tahlillarni o'zgalarga eshittirib aytishlari makruhdir. Chunki Payg'ambar alayhissalom ayollari, ya'ni onalarimiz bunday qilishmagan. Takbirlarga sunnatda vorid bo'lmagan asossiz o'zga so'zlarni qo'shmaslik kerak. Mavjud sahih rivoyatlarga ko'ra, takbir mana bunday ikki ko'rinishda aytilishi mumkin. Birinchi ko'rinishi Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah vallahu akbar, Allahu akbar valillahil hamd. Ikkinchi ko'rinishi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Tashrik kunlarida roza tutish shariatimizda yuqorida aytib o'tilganidek mamnu'dir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Allah subhana va taolo nazdidagi eng ulug' kun qurbonlik kunidir. So'ng undan keyingi kundir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga taqlid qilib, hayit namoziga yangi liboslarni kiyib, xushbo'y atirlarni sepib chiqishlari lozim. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu ikki hayitda eng yaxshi kiyimlarni kiyar edilar. Hayit namozidan oldin faqat Qurbon hayitida hech narsa emaslik maqsadga muvofiqdir. Negaki qurbonlik kuni musulmon kishi eng avvalo o'zining qilgan qurbonlik go'shtidan yeyishligi sunnatdir. Hayit kunlari mu'minlar bir-birlarini ziyorat qilib, bayram bilan qutlab va yaxshi tilaklar aytishlari shariatda mustahab amallardan hisoblanadi. Allah subhanahu wa ta'ala barchamizni xayrli amallarga muvaffaq etsin. Xiyonat ahlidan yiroq qilsin va jihodiy maydonlarda hammamizga kuch-quvvat ato etsin.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 Islom ummatining juma kungi haftalik bayrami Qurbon hayiti bilan bir kunda kelgandir. Ushbu qo'shaloq bayramingiz ham siz azizlarga muborak bo'lsin. Shu bois juma kuniga atab har hafta tayyorlab kelgan bayramona dasturimizning ayrim rukunlarini ushbu hayitlik dasturimizga ham qo'shib tayyorlaganmiz. Shulardan birinchisi hafta nomani e'tiboringizga havola qilamiz. Juma Ustozlar dars qildilar, ilm amonat bilib, bizlarga yetkazilar, bizlarin qurbon qilib ustozlar dars lekin bu sulhga hamma unamaydi birodarlar xususan mushriklar dinsizlar faqat bid'at ahllari o'zining rayi bo'lishligiga va o'zining gapi bo'lishligiga kelishadi xolos bu narsa sulh emas bu birodarlar halolni harom qilgan sulh bu botildir bu haromni halol qilgan sulh botildir bu narsalar shuning uchun ham ba'zi vaqtda da'vat qiluvchi kishi yolg'iz qoladi u haqda turadigan bo'lsa uning bu hudray deb nom oladi bu o'zini gapidan qaytmaydi deydi uni odamlar ko'pi tushunmaydi u o'zini gapi emas birodarlar olloh rasulini so'zidan boshqa so'zni qabul qilmayman deb turgan haqiqiy da'vatchini inson tanimaydi birodarlar qaysi odam munofiq tabiat bo'lib kim bilan bo'lsa kelishib ketaverishligini odamlar mana shu odamni ulug' odam deb tanib qolishgan bu odam kazzob munofiqlarning boshlig'i deb e'tibor qilinishi kerak shanba shanba düşmanın bular bugun jang qilmasa ertaga qilar ya'ni Allohning oyatlariga kofir bo'lishlik majlislarni bugungi zamonaviy ibora bilan ishlatganda parlamentlar, parlamentlarda o'tirishlik, Allohning halolini harom qilishlik, haromini halol qilishlik, turli-turli qonunlarni ishlab chiqarishlik, bular hammasi Alloh taoloning oyatlariga kofir bo'lishlik shu majlisda o'ltirgan, salla kiyib olgan bo'lsam, ham, soqali bo'lsa ham, u odam mana shundan jumlasidan. Falon siyezga deputat bo'lib deyish palonchi deb xursand bo'lmaslik kerak bunga. U ana shu balchiqqa, ana shu najosatning ichiga kiritilgan odam u, to'g'rimi? boshqa narsa emas. Turli-turli yo'llar bor, toifalar bor. Biz hukumatlar ichiga kirib ishlashimiz kerak, parlamentda a'zoyimiz bo'lish kerak. Hukumatning ichidan ishlab turib yiqitishimiz kerak deyotgan kishilarga mana bu oyat agar mu'min bo'lsa kifoya qiladi. u majlislarda o'tirib turib shoyat Rahmonov mal'un va Karimov mal'un chiqib turib, qolalloh qolalasu demasa kerak. U majlislarda faqat Allohga kofir bo'linadi, xolos boshqa narsa yakshanba jurnalni son ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son ko'p sonli abul As roziyallohu anhu yo rasululloh shayton men bilan namozim va qiroatim o'rtasini to'sib uni chalkashtirib yuboryapti dedi shunda rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu hinzib deb nomlangan shaytondir Agar uni sezib qolsang, Alloh bilan undan panohlaning va chap tarafingizga 3 marotaba tuflang dedilar. Abul As radhiyallohu anhu shunday qilgan edim, Alloh mendan uni ketkazdi dedi. Muslim rivoyati. Brahmalik bilan buddaviylik tanazzulga yuz tutib bo'lgan unga buzuq an'analar aralashib ketgan va ularning o'rtasini ajratib olish qiyin bo'lib qolgan edi. buddaviylik brahmalikning ichiga singib yo'qolib ketgan edi. Buddaviylikda ilohning borligiga iymon keltirish masalasi ana shu dinning tarixchilari va uning muassisining tarjimonlari nazdida qarama-qarshi fikrlar va shak-shubhalar mavzesiga aylanib qolgan edi. menga dedi ikki ham murdar bo'ladi dedi-da. Lekin nariq borib boshqalarga bular murdar ular shahid deganda Nazir bolalariga. o'zinikini shahid degan. Ha. keyin men aytdim, "Bo'pti, nima demoqchisan dedim. Desam, "Ular jang qilishga emas Ya'ni senlar tarafdan bo'lyapti bu" dedi. Endi men turibman, guruh qo'mondoni jang avvalda men turibman. Men aytdim, "Lekin shu va'dani berdim. Agar dedim Nazir tarafidan bitta o'q qotilmasa dedim, men va'da beraman, bizni bola bittasi o'q otmaydi" dedim. Lekin bitta o'q qotilsa dedim, u o'zing bilasan dedim. dushanba g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon shu jangda Abdurrahman G'ofiqiy rahimahulloh shahid bo'ldilar va lashkar mag'lubiyatga uchrashdi. Islom lashkari futuhat ustida futuhat qilib borayotganda oxir berdi qanday qilib mag'lubiyatga uchrashdi? Shuni ustoz tushuntiryapti va shu muhim sababga ham quloq solaylik. Oxir paytlarda islom lashkari jangdan ko'ra g'animatlarni jamlashga mashg'ul bo'lib ketgan edi. Shu amal islom lashkarining hazimatiga va mag'lubiyatga sabab bo'ldi. Va ko'p musulmonlar shu ma'rikada shahid bo'ldilar hattoki shu ma'rakaga balatu shuhada shahidlarning maydoni deb laqab ham qo'yiladi abdurahmon g'ofiqiy rahimahulloh shahid bo'lgandan keyin andalus diyorida abdul malik bin qutun rahimahulloh amir qilindi Seyshanba taqvoing qaydadir iymoning qayda Hammamizdan qo'rqitgan haybating qayda? Ibn Kasir rahimahulloh Al-Bidayatu va Nihoya kitobida mo'g'ullarning Buxoroda qilgan ishlarini tasvirlab shunday deydi. Shahar ahlidan Allohning o'zigagina ayon bo'lgan hisobdagi xalqni o'ldirdilar. Go'daklar va ayollarni asir oldilar. Ayollarni o'z oila a'zolari ko'z o'ngida zo'rladilar. Qizni otasining, xotinni erining ko'z o'ngida nomusini toptadilar. xotini yo'q musulmonlar o'lgunicha jang qildilar, qolganlarni asir olib, har turli azoblar bilan qiynoqlarga soldilar. Shahar erkaklar, ayollar va go'daklarning yig'i-sig'isiga to'lib ketdi. So'ngra mo'g'ullar Buxoro ko'chalari, masjid va madrasalariga o't qo'yishdi. Shahar batamom yonib kul bo'ldi, tomlari yiqilib, huvillab qoldi. chorshanba Ilmdir bu har bir oyat, ilmdir bu har bir hadis, ilmdir وقولوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا وينا aytdilar Qur'onda haqida oldingi odamlarning afsonalari bu iktatabaha ya'ni bu yozib olgan yozdirib olgan bu qissalar unga ertalabi kech o'qib beriladi unga aytib beriladi o'zi yozdirib olib o'qitib odamlarga aytib beryapti degan yolg'on gaplarni gapirishadi ha oldingilarida afsonasi bo'lsa ha o'zlari nimaga qur'onni sehr deb ataydilar agar bu qur'on ularni odatdagi gapi bo'ladigan bo'lsa nimaga undan qo'rqadilar qur'ondan qo'rqadilar nimaga ballarini bu eshitaveringlar bu o'zimizni gap gapiradigan gapdan deb marhamat deb beraverardi nimaga farzandlarini yo'q bu gap bu gapni eshitmanglar bu yo'ldan ozdiradi degan gaplar bilan qaytaradilar payshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli bu holatni tushungan va bilgan kishilar namoz o'qib, namozimiz bilan rohatlanamiz deyshada. Ularning imomlari, namunalari, nabiylari sallallohu alayhi va sallam ham shunday degan edilar. Ey Bilol, namoz bilan bizni rohatlantirgin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yana shunday marhamat qildilar. Xursandchiligim namozda qilindi. Xursandchiligi namozida qilingan kishi namozdan boshqa narsa bilan qanday xursand bo'lishi mumkin? 6-asrga kelib majusiylik avjiga chiqdi. Reydagi olihalarning adadi 33 ta bo'lgan. Hozirgi davrga kelib, ularning soni 330 millionga yetdi. Har bir qiziq narsa, har bir maftunkor narsa va hayotning har bir qulayligi ibodat qilinadigan bir ilohga aylanib qolgandi. Ana shu tarzda sanamlar, timsollar, olihalar va ilohlarning sanog'i hisobga sig'maydigan darajada ko'payib ketdi. Bollarga aytdim, zubayrakalar tarafga o'tib ketamiz dedim. Bu taraf endi Malang taraf, boshqa taraf o'tishga ahli yetmadi zubayraka tarafga o'tamiz, qo'shilamiz dedim. aka zamin bo'lgan. Birinchi o'qtaylar zamin bo'lib qo'ygan-ku. Yordam bo'lamiz, shular qo'shilamiz, bir tarafda jang qilamiz dedi. Ya'ni o'tishga yo'l qo'ymadi ular. snayperlar urib turganda kalla ko'tarsa urardi. engishib engishib derazadan chuqurchalarga tegdimda bolalarga aytdim xabarda ikkita-ikkita o'lib, ash tarafga harakat qilaring dedim. shu yoqqa chiqib ketaylik dedim. Ash paytda Umar Faruq bor edi. Umar Faruq bilan nechidir kishi, Husayn bor edi, Ne'matulloh bor edi. abdulbosit shahid yo'ldosh edi في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفافا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد ببذل الروح ما كانوا شحافا Internetdagi saytimizga tashqaridagi mu'min birodarlarimizdan ko'plab maktublar kelmoqdadir. Ular orasida muxlislarimiz bizga o'z she'rlarini ham yubormoqdalar. Shunday she'rlardan bir nechtalarini bugungi hayit dasturimizga joylashtirganmiz. Sharqiy Turkistonlik bir birodarimiz ham uyg'ur tilida o'z maktublarini siz bizga yo'llabdilar. Hozir shu xatlarni va bir she'rni o'qib beramiz. Assalomu alaykum aziz mujohid birodarlar. Men sizlarning sahifalaringizni Sharqiy Turkistonda turib ziyorat qilmatiman. Ham Jundullah Avazi radiosining o'zbekcha juma dasturini yo'qlab tinglayotman va eshitirishlaringizda uyg'urcha eshitirishlaringiz ham borligini bildim. Lekin uni sahifingizdan topa olmadim. Mumkin bo'lsa, shuni Xatinglarda bo'lsa sizlardan xursand bo'lgan bo'lardim deb bizga Uyg'ur birodarimiz o'z xatlarini yo'llabdilar. Assalomu alaykum hurmatli mujohid aka-uka va mujohida opa-singillar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Qadamlaringizni sobit qadam saflaringizni mustahkam, qalblaringizni xotirjam, iymonlaringizni mustahkam va ziyoda qilsin. Allohning rahmati, mag'firati, salomi bo'lsin. O'z nuri bilan burkab olsin sizlarni. Bu ummatning mujohid va mujohidalari biz sizlar bilan faxrlanamiz. Sizlarni duolarimizda yodga olamiz. Bilsangizlar edi, qanchalik sizlarning safingizda birga bir safda bo'lishlikka harakat qilib duolar qilayotganimizni Allohdan tuni kun so'raymiz. Hatto qo'l va oyoqlarimiz ishga bormay qoldi. O'yu xayol fikrlarimiz hijratga chiqishlik yo'lini axtarishdan bo'shamay qoldi. Iltimos, duolaringizda bizni ham yodga oling. Sizlar bilan qanday bog'lana olamiz? Ilojisi bormi? Jazakumulloh xayron. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Birodaringiz Abdulloh Zikrullohdan o'zga do'sting yo'q, ukam. Oxiratdan buncha ko'ngling to'q ukam. G'ofil qolsang, borar joying cho'g' ukam. Do'st istasang, bilki foniy jahonda zikrullohdan o'zga do'sting yo'q ukam. Foniy erur husni oylar, humoylar mahliyo etgan ul soxta chiroylar qabringa ham bormas ko'shku saroylar zikrullohdan o'zga do'sting yo'q ukam atrofingda ko'p qaro ko'z qalam qosh bu hayotda yetti yot ham to'kar yosh qiyomatda tashlab qochar qarindosh zikrullohdan o'zga do'sting yo'q ukam ajr bordir senga yetgan jabrda sabr ayla, bilki iymon sabrda, hech kimsasiz yotar joying qabrda, zikrullohdan o'zga do'sting yo'q ukam. U kun bizga begonadir dadamlar, faqat o'zim bo'lsam derlar odamlar. Mahshar tomon tashlanganda qadamlar zikrullohdan o'zga do'sting yo'q ukam. Jannat ham jahannam quchog'in ochar. Biri nurin, biri otashin sochar. Shunda bir do'st kelib, bag'ringdan quchar. Zikrullohdan o'zga do'sting yo'q ukam. Rasululloh biz uchun qildilar g'am. Sahobalar chektilar ming bir sitam. ko'p gapirma ey Abdulloh o'zing ham zikrullohdan o'zga do'sting yo'q ukam. yashasa johil hayotga hech to'ymaydi muhlat bergan istamti bi hayatik hayotingdan foydalanib qol hidoyat cheksiz mulkdir bu mulk barchada yo'qdir Müminler haq podshohlar bu baxtdan ko'ngil toktir Hidoyat cheksiz mulkdir, bu mülk barchada yoktur Müminler haq podshohlar bu baxtdan ko'ngil toktir Ming yil yashasa Hayat hayotga hech to'ymaydi. Muhlet bergan Allohim ularni ko'p qo'ymaydi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد البت الله سبحانه وتعالى أخلق لرنهم هد رزق لرن تقسيم لين كب إنسان لرن تقسيم لبيرجا بعض إنسان لرن تقسيم أخلق ما شاء الله بعض لرن تقسيم الله سبحانه وتعالى بو كشيجا أخلاق دان ozroq husnul xuluqdan ozroq taqsim qilganini ko'rasiz. Lekin Qur'oni Karim manhajur robbani nimani ko'rsatadi? Mana bu holatimizda qanday narsani qilishligimizni bizga buyuradi. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Va la tastawi al-hasanatu va las-sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsanu" فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم yaxshilik bilan yomonlik barobar bo'lmas. Ya'ni albatta yaxshilik yaxshi, yomonlik yomon. Yaxshilik bilan yomonlikning o'rtasi hargiz barobar bo'lmaydi. Siz eng go'zal so'zlar bilan qaytaring. Agar yomonlik bo'lsa yoki bo'lsam yomonroq sizga qo'polroq muomala bo'lsa deyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo eng go'zal so'zlar bilan qaytaring. Shunda o'rtangizda adovat bo'lgan bo'lsa, siz chiroyli so'zlar bilan qaytarganligingiz uchun, chiroylik muomala qilganingiz uchun go'yoki sizga qalin do'stga aylanib qoladi deb Alloh taolob buyuryapti. Mana bu narsani ummatga ham bizlarga ham Alloh taolob buyuradi. Ba'zi insonlar isloh qilishlik, ya'ni axloqini isloh qilishlikni faqat birdan bir yo'li o'sha axloqiga mos nima muomala qilishligingiz kerak. Unga sabr qilishligingiz kerak. Chunki bo'lishligi shu. Bundan boshqa yo'l yo'q. Faqat unga sabr qilasiz. Alloh subhanahu va taolo buyurgandek chiroyli so'zlar bilan daf qilasiz. Shu o'rinda bir hikoya zikr qilinadi. Ash'ab degan bir inson tijoratchi bir kishi bilan safardan qaytayotgan o'rnidagi bo'b o'tgan bir voqea zikr qilinadi. Aynan shu hozirga aytib o'tgan gapimizga aytgan oyatga mos keladigan bir hikoya. Bu tijoratchi Ash'abni hamma xizmatlarini qiladi. Ya'ni yo'lda keladi, ikkosi keladi, kelyatib tijoratchi Ash'abni e, o'zini narsalarini tushirsa, Ash'abni ham narsalarini tushirib, hayvonni sug'arish kerak bo'lsa, Ash'abni ham hayvonlarni sug'arib, xullas kalam Ash'abni xizmatini qiladi. Hattoki bu kishi charchab tolib ketadi. Ya'ni doim safar uzoq. Har doim xizmat qilishlik zeriktiradida oxir aytadi. Bir yerga tushadi kechqurun dam olishgani hayvonlarini, ya'ni markablarini bog'lagandan keyin Ash'ab dam olishlikka yotadi. tijoratchi narsalarini tushiradida boshqa qiladida da so'ngra aytadiki, "Ey ashab, turginda o'tin terib ke. Men go'sht kesib turaman" deydi. Ashab aytadiki, "Allohga qasam ichib aytaman, juda uzoq hayvon minib kelib, ya'ni safardan uzoq bo'lganligi uchun juda charchadim." Haligi kishi mayli deydi o'zi turadi, o'tinni yig'ib keladi. Kelgandan keyin yana aytadiki, "Ashab" deydi, "Men o'tinni terib keldim. Endi o'tinni sen yoqkin men go'sht kesib bir ovqat qilaylik dedi. Shunda Ashab aytadiki, meni shu o'tin tutunga yaqinlashsam nafasim qisib qoladi-da. Shunga uzr dedi. Haligi kishi mayli dedi o'zi haligi ishni qiladi. So'ngra yana bir insobga kelib qolgandir deb turib Ashab dedi, o'tini yoqmading, hech bo'lmasa turib bu go'shtni ushab turgin, kesay. yoki bo'lmasam sen keskin deb aytsa ashab Allohga qasam men qo'lim kesib olishligim mumkin deb shunday dedi. Yaxshi deydi haligi kishi o'zi go'shni kesadi. Yana aytadiki, ashab deydi bu go'shni mana qozonga solib pishirgin, o'tqalab tagini bir anaqa qilgin deydi. Shunda ashab aytadiki, go'sht pishishdan oldin taomga qarashlik, ovqatga qarashlik juda meni mazamni qochiradi. Charchab kelganman, ochman deb yana bahona qiladi. Haligi kishi bo'pti deydida o'zi pishirib, o'zi hamma yoqda tayyorlab, oxir aytadiki, Ash'abga aytadiki, hech bo'lmasa hech narsani qilmading. Shu dasturxonni solgin taom qo'yib bir taomlanaylik. Shunda Ash'ab aytadiki, jismim juda og'irlashib ketyapti. Menda bir anaqa o'zimda og'irlikni sezyapman juda charchadim deydi kishi turib o'zi narsalarni solib yana ovqatlarni olib kelib dasturxonlarni tuzab bo'lgandan keyin ashabga aytadiki ashab hech narsa qilmading endi tur endi hech bo'lmasa menga ah, sherik bo'lgin taom yeyishlikda ke endi taom ye desa ashab aytgan ekan allohga qasam ichib aytaman yo'q deyaverib seni aytgan narsaningga yo'q deb itoatsizlik qilaverib juda Allohdan hayo qilib ketdi. Endi bu safar yo'q deyolmayman deb turib kelib birga yegan ekan. Insonlardan ba'zi holatda shunaqa muomala ham kutishligingiz mumkin. Lekin xafa ham bo'lmasligimiz kerak va go'yoki tog'dek bular bilan muomalat qilishligimiz kerak. Ayni Alloh subhanahu va taolo shunday bo'lishligini nima qiladi? buyuradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayni shunday muomalat qilgan inson. Ko'rasiz, arabiylarga qilgan muomalatini. Ko'rasiz, sahobiylarga qilgan muomalatini. Alloh subhanahu va taoloni go'yoki chizib bergan yo'llari bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam insonlar bilan aqli bilan muomala qilardi. qo'ymaydi ozod yasha qul yasha haq bilan mag'rur yasha qor bo'lganlar kulmaydi kulib bir umr yasha ozod yasha qul yasha haq bilan mag'rur yasha qor bo'lganlar kulmaydi kulib bir umr yasha ming yil yashasa johil hayotga hech to'ymaydi muhlat bergan Allohim ularni ko'p qo'ymaydi Kimlargadir ko'rindim sher mard bo'lib kimlargadir aksi jirkanch gard bo'lib kimnidir ko'nglida qoldim dard bo'lib sen uchun kim bo'ldim Robbim bilmadim kimlar uchun otamlarning faxriman Kimlar uchun onamlarning zahriman, kimnidir dildan bezitgan qahriman, sen uchun kim bo'ldim, Robbim bilmadim. Fitnalarga g'arq qilsalar ayollar, xayolim band etib turli xayollar, qilmishimdan dilda paydo savollar, sen uchun kim bo'ldim, Robbim bilmadim. ming hasratga to'lib bag'rim tilarman. Tavba qilmay tag'in isyon qilarman. Kimligimni o'zim balkim bilarman. Sen uchun kim bo'ldim Robbim, bilmadim. Oh bu qanday sinov, qanday imtihon. Bu alamlar ichra qattiq kuydi jon. Mo'min bo'lib borar joyim dargumon, sen uchun kim bo'ldim Robbim, bilmadim. Nahot dodim huzuringa yetmasa, ne bo'lar nafsim bu yo'ldan qaytmasa, Rasululloh ummatim deb aytmasa, sen uchun kim bo'ldim Robbim, bilmadim. Qadirdoning qayda qoldi? Kimlar bo'ldi qadirdon? kimdir toldi kimdir oldi yuking ko'tarishi ansorlarning yurtida yurib qo'lma qo'l muhojirlar baxtiyor topib to'g'ri yo'l jihoddadir baraka fazilat turqon shukr kun ketma tuyon qanoatli bo'l jihod bor ekan hijrat davom etadi yangi muhojirlar kelishi davom etadi bizning ishimiz ham davom etadi inshaalloh alhamdulillah yaxshi qancha bo'ldi kelganingizga o'sha kichkina vaqt o'tdi kelganman ko'p bo'lmadi yaqinda keldingiz Jo'q, ko'p vaqt bo'lgan yo'q bu yerlarga kelishingizga kim yoki nima sabab bo'lgan буерлерге келгеним эми ушул намаз окуп жүргөн досторум болгон ошолор кичине маған үйрөтүп дин жөнүндө ошолордун эмесинен алланы кудай ата ушул жерге келдик да bu jihod ibodatini tushungunizcha avvaliga bir qanday ilmlar yoki qanday yo'llarda bo'ldingiz мен ушуга чейин бир бизден чоң адамдар болгон ошолор менен таблих болуп жүргөнбүз үч күнгө үч күнгө барганмын үч күнгө tabliğ jamoatida 3 kunga yo'lga chiqqansiz to'g'ri shunday jamoati tabliğdan chiqib safimizga kelib qo'shilgan Mustafa birodarimiz qaysi davlatlarga chiqqanliklarini ham aytib berdilar bu qozog'istonda bo'lgan o'sha yerga borgan qozog'istonda o'sha da'vat qilgansizlar shundaymi to'g'ri shunday bu qanday bularni yo'li o'sha tabliğ yo'li qanday shu haqida ozgina aytib berasizmi bizga mo'llar aytgan muhammad sallallohu alayhi vasallamning aytib yurgan yo'li shunday bir shu 3 kunga 4 oyga chiqasizlar degan o'shadan biz 3 kunga chiqamiz birinchi o'shada bizga aytadilar ular em jihat yo'q shunday deb o'rgatadilarda bizga bu chiqishlikdan manfaat nima asosiy manfaat nima bu chiqishlikdan Emi Allohning эмеси менен ушу бир бизден чоң абалар бар эле ошолор алланын жолуна ушундай эмелерди айтып ушу жихатты ошодон кийин туура жолду бизге көрсөтүп Allohning oyatlarini bizga qo'tarib berib, shularni ko'rsatdi, şu minin hıdaya tap çıktık biz o o'sha Nima uchun yon atroflar da'vat qilinmaydi yoki uzoq safarlarni ko'zlanadi bu yo'lda? Men yani yon atrofni da'vat qilsa bo'lmaydimi? Bilmayman, shunday yo'llardan bir o'zlari nimalar bor, shunday boshqa joylarga boru kerak ekanda. Birinchi o'z yuzini ayilda, undan keyin o'sha boshqa joylarga jibraydi. Jihod ibodatiga qanday qarashadi? Ular jihati yo'q deb, undan keyin birinchidek shu nafsga jihat etu kerak deb shunday ular Keyin bildingiz, hozirgi kunda jihat farz ekan. ha shunday. Bu yo'llarda qiyinchiliklar bo'lmadimi? Yo'q, bo'lgan yo'q, alhamdulillah. Sog' salomat yetib keldingiz. Shu keldik. Shu keldik, bizni kutib oldi, birodarlar. Bari yaxshi, alhamdulillah. safimizga kelib qo'shilishlik orzusida bo'lgan birodarlarga va tabliğ jamoati a'zolariga yangi muhojirimiz nasihat qilmoqchi ekanlar. Havolarga, do'stlarga, ejilarga, qarindoshlarga aytaram shu. To'ra yo'lda yursa, shu Allohning yo'lga chiqsa deb aytaman shu. Do'st do'st bolalarga da shu Allohning yo'lga qaytsa, shu chin yo'lga kelsa, shu aytaram. Xo'p, Mustafa, mana shu Qurbon hayiti bilan jamoatimizga qanday tilaklaringiz bor? Birinchidan shu men Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin birinchi. Shu jamoatda biz ko'rdik bir odamlarni bu yerda ulut ajratish degan yo'q, bari bir bavr bo'lib shu bir to'g'anda yurib, shu yerda bizni yaxshi to'sib oldi. Endi bu jamoatda Allohning yo'lida qilib yurgan ishlarini Alloh subhanahu va taolodan biz so'rab qolamiz, shu yo'li uzun bo'lsin. Ayog'i necha bo'lsin shu yo'l. бәрі дүниеде не жақсылық болса ошоларга жақсылық тілеп қаламын да assalomu alaykum алейкум assalom rahmatullohi barakatuh ismingiz nima birodar dovud dovud kelganingizga qancha bo'ldi kelganimga o'n besh kuncha bo'lib qoldi o'n besh kun bo'ldimi aha inshaalloh ollohni roziligini istab keldik alhamdulillah bir o'zingiz keldingizmi yo'q oilam bilan kelganman oilam qayin ukalarim qayinalarim bilan inshaalloh qayntam kelib qoladi inshaalloh Safarlarda qiyinchiliklar bo'lmadimi yo'llarda? Alhamdulillah, Alloh oson qo'ydi. dovud o'zining vatandagi holatini bunday deb aytdi. Bizda qiyin-ku, namoz o'qitmaydi, bizni qisgan, bizda namoz o'qimaganmanda hidoyat bo'lmagan. Agar vatanda namoz o'qisangiz nima qilardi? Vatanda bizda namoz o'qisa qo'ymaydi, lekin bir moshin urib ketib bironta o'ldiryapti odamni u qaytarib chiqaryaptida men esimdan chiqyapti lekin ikki rakat namoz o'qisa qaytarib chiqarmaydi aka nima sababi bizda shunaqada namoz o'qiganlar bog'oy bunaqa yomon gumon deb o'ylashadida shuni xalq bilmadim shunaqa qilib qo'ygan bizda bunga biron bir javob berish imkoniyati bormidi masalan jihodiy yo'l bilan bizda jihod yo'l bilan bizda qurol yo'q aka qanaqa jihod qila olmaymiz aka biron bir vatanga yurish bo'lib qoladigan bo'lsa biron bir din dushmani qo'lingizga tushsa nima qilasiz uni bittalab kallasini olamiz aka inshaalloh aka hammasi bitta bitta javob beradi qilgan qilig'iga aka qancha qancha musulmon birodarlarimizni qamoqda qiynayapti azob qilyapti aka bu bizni bo'ynimizda buni hammasi qazosini olib beramiz inshaalloh aka vatandan hijrat qilganingizga qancha bo'ldi yevropaga yevropaga nima ish qildingiz u yerda mard ko'rib ishlaganimiz ham bo'ladi aka yevropada ishlashdan maqsad nima edi maqsad pul qilib olloh yerlariga hijrat qilish ekan ya'ni avvaldan o'sha niyatingiz bo'lgan bu yerlarga hijrat qilish ha shu internetdan ko'rganmiz tohir akani ko'rganmiz keyin e, internetdan hijrat degan narsani tushundik alhamdulillah alloh o'zi yetkazib qo'ydi shu pul qilib ketadi ketadigan mana alhamdulillah kelib oldik internetda qaysi saytlardan ko'proq foydalanardingiz internetdan furqon.com o'shalardan ko'p kiradi internetga dovud vatanda armiyada xizmat qilganmisiz ha bir yil xizmat qilganman endi o'sha paytlar xizmat deb nima qilgan jo'sh urganmiz lekin u xizmat emas ekanda bu yoqda xizmatlar xizmat ekan biz bir yil bor umrim behudaga kofirlarga xizmat o'tib ketganmiz u xizmat qilganim achinaman aka borku umrim o'tib ketgan achinaman lekin inshaalloh bu yoqqa keldik faqat endi olloh uchun belni mahkam bog'lab inshaalloh Alloh uchun nima qilsak ham Alloh uchun faqat Alloh rozi qilsak boshqa niyatimiz yo'q ekan. Bu idotni inshaalloh o'ta bo'lgandan keyin Alloh uchun jihod qilib, Alloh uchun mana bu ehm, Lol masjiddagi musulmonlarni mana kofirlar shahid qilishdi. Inshaalloh bularni qasosi bizni bo'ynimizda inshaalloh hammasini qasosni olib beramiz qanchadan qancha mana jasur turmalarida boshqa boshqa turmalarda mana birodarlarimizni misli ko'rmagan azobga qo'ygan kofirlar bu hammasini biz bo'ynimizga inshaalloh hammasi haqqini olib berib Alloh roziligini istab chiqqan hijrat uchun faqat Alloh va rasuli uchun hijrat qildik iedodni olishidan maqsad shu Allohning dinini oliy qilish va mazlumlarga yordam berish shundaymi shunaqa aka shunaqa jamoatimizga kelayotgan eh, mana bugungi shu hayit kunlari bilan qanday bir salom yoki tabrigingiz bor mana shu hayit munosabati bilan barcha muhojir va ansorlarni eh, ular din yo'lida charchamasinlar hamisha bellari mahkam bog'lab din yo'lida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 Shu joyda qurbonlik fiqhidan ayrim masalalarni yoritib o'tishni o'rinli deb bildik. Xo'sh, qurbonlik o'zi nima? Qurbonlikning ta'rifi. Qurbonlik Alloh taologa yaqinlik hosil qilish uchun Qurbon hayiti kunlarida so'yiladigan jonlikdir. Hikmati qurbonlik qilishdagi hikmatlar haqida gapirganimizda quyidagilarni esga olishimiz lozimdir. Birinchi, islom shiorlarini ulug'lash, din shiorlarini hurmat qilish, ulug'lash iymon alomatidan bo'lib, bu ish tufayli islom mustahkamlanadi. Musulmonlarning iymonlari ziyodalashadi. Ikkinchi, bu amal orqali Allohga yaqinlik, qurbat hosil qilish. Zero Alloh taolo Robbingiz uchun namoz o'qing va jonliq so'ying deb buyurgan. 3-chi Tavhid ahlining imomi Ibrohim alayhissalom sunnatini tiriltirish. Alloh taolo u zotga o'g'li Ismoilni qurbonlik qilishni vahiy qildi. So'ng Ismoilning o'rniga bir qo'chqorni evaz qilib berdi. U zot o'g'li o'rniga o'sha qo'chqorni qurbonlik qildilar. 4-chi Hayit kuni ahli oilaga mo'l ko'lchilik yaratib berish hamda faqir va miskinlarga nisbatan mehr shafqat tuyg'ularini ommalashtirish. 5-chi chorva hayvonlarini bizga bo'ysundirib qo'ygani uchun Allohga shukrona bajo keltirish. Endi qurbonlik ahkomlaridan ayrim masalalar. Qurbonlik keltirishning vaqti Qurbonlik vaqti hayit kuni ertalab Eid namozidan so'ng boshlanadi. Namozdan oldin qurbonlik qilish hisobga o'tmaydi. Chunki Rasululloh sallallahu alayhi va sallam kim namozdan ilgari jonliq so'ysa, faqat o'zi uchun so'ygan bo'ladi. Kim namozdan keyin so'ysa, qurbonlikni to'liq qilib, musulmonlar sunnatiga muvofiq ish qilgan bo'ladi deganlar. Imom Buxoriy rivoyati. Hayitdan keyingi 2-chi, 3-chi kunlarga kelsak, ularda ham qurbonlik qilish mumkin. Lekin afzali hayit namozi o'qilgan birinchi kundir. Hayitning 4-kuni so'yilgan hayvon qurbonlik hisobiga kirmaydi. Jonliq so'yishda mustahab bo'lgan ishlar. Hayvonni so'yayotganda uni qiblaga qaratib yotqizish mustahabdir. Jonliqqa pichoq tortayotgan mahal Bismillahi vallahu akbar deyiladi yoki bismillah vallahu akbar Allahumma hada minka va laka deb aytiladi. Buning ma'nosi Allohning nomi bilan boshlayman. Alloh buyukdir. Ey Allohim, bu qurbonlik sen tarafingdan va senga atalgandir. Jonliq so'yishni boshqa odamga topshirishning joizligi musulmon qurbonligini bevosita o'zi bo'g'izlamog'i mustahabdir. Ammo uni o'z nomidan boshqaga so'ydirsa ham joiz bo'ladi. Qurbonlik go'shtining taqsimoti Qurbonlik go'shtini 3 qismga bo'lish mustahab sanaladi. Bir qismini o'zi ahli oilasi bilan iste'mol qiladi. Yana bir qismini faqir beva bechoralarga sadaqa qiladi. 3-qismini chi yori birodarlari, qo'ni qo'shnilariga hadiya qiladi. Bunga dalil Payg'ambar alayhisalomning quyidagi hadislaridir. Undan yenglar, saqlab qo'yinglar va sadaqa qilinglar. Muttafaqun alayh. Yana qurbonlik go'shtini butunlay sadaqa qilib yuborish ham undan biron bo'lakni hadiya qilmay, faqat o'zi ishlatishi ham joizdir. Qurbonlikni so'ygan qassobning haqi boshqa narsadan berilishi kerak. Qassobga xizmat haqi sifatida qurbonlik go'shtidan berilmaydi. Bunga dalil shuki, Ali radhiyallohu anhu aytadilar: Rasululloh sollallohu alayhi va sallam meni qurbonlik ustida turib go'shti, terisi va junlarini sadaqa qilib yuborishimni va qassobga qurbonlikdan biror narsa bermasligimni buyurdilar. So'ng dedilar: Biz qassobga o'zimizdan biror narsa berar edik. Muttafaqun alayh bo'lgan hadis. Butun bir oiladan birgina qo'y kifoya qiladimi? Oila boshlig'i o'zi va oilasi nomidan bitta qo'y so'ysa kifoya qiladi. Abu Ayyub radhiyallohu anhu aytadilar: Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam zamonlarida kishi o'zi va oila a'zolari nomidan bitta qo'yni qurbonlik qilardi. Imom Termiziy rivoyati sahih hadis. Qurbonlik qilishni niyat qilgan odam nimadan chetlashadi? Payg'ambar alayhisalom deydilar: "Agar sizlardan kimda kim Zulhijja hilolini ko'rsa va qurbonlik qilmoqchi bo'lsa, to qurbonlik keltirmaguncha sochini va tirnog'ini olishdan tiyilsin." Imom Muslim rivoyati. Ulamolar mazkur ishlarni qurbonlik qiluvchi odam uchun kuchli makruh sanaydilar. Payg'ambar alayhisalomning butun ummat nomidan qurbonlik qilganlari musulmonlardan kim qurbonlik qilishdan ojiz bo'lsa, unga ham albatta qurbonlik qiluvchilar savobidan tegadi inshaalloh. Chunki payg'ambar alayhisalom ikki qo'chqorni qurbonlik qilgan paytlarida uning birini ey Allohim bu mendan va ummatim ichida qurbonlik qila olmaganlardan deb aytganlar. Imom Ahmad, Imom Abu Dovud va Imom Termiziy rivoyatlari. Alloh taolodan barchamizning dunyo va oxiratimizni obod qilishini, mol va dunyomizga barakotlar ato etib, har yili ushbu xayrli amalda ishtirok etishga muvaffaq qilishini so'rab qolamiz. Endi qurbonlik jonivorlarini so'yib, go'shtlarni taqsimlash zahmatlarida mashaqqat chekayotgan ta'minot va muhojirlar xizmatlarida mashg'ul bo'lgan birodarlarimizga Mujohidlar nomli yangiroq nashidimizni qo'yib beramiz. Beparvolik ila dinni tanglab oldik, tanglab qancha jonsiz jasadlar bor anglab olding beparvolik ila dinni tanglab olding qancha jonsiz jasadlar bor anglab olding biz tirildik endi o'zni o'nglab olding endi birdan qo'zg'alaylik mujohidlar mujohidlar biz tirildik endi o'zni o'nglab oldik endi birdan qo'zg'alaylik mujohidlar jannat sari yo'l olaylik mujohidlar endi birdan qo'zg'alaylik mujohidlar jannat sari yo'l olaylik mujohidlar endi birdan qo'zg'alaylik mujohidlar unutmaylik bizlar bergan shahidlarni eslaylik Qur'onda kelgan va'idlarni unutmaylik bizlar bergan shahidlarni eslaylik Qur'onda kelgan va'idlarni bir ko'raylik Xolid ibn Validlarni Amrikoga chang solaylik mujohidlar bir ko'raylik Xolid ibn Validlarni Amrikoga chang solaylik mujohidlar jannat sari yo'l olaylik mujohidlar amriqoga chang solaylik mujohidlar jannat sari yo'l olaylik mujohidlar amriqoga chang solaylik mujohidlar qayda qoldi jangohlarda qaddi g'ozlar qayda endi dinda yurgan axtiroslar Qayda qoldi jangohlarda qaddi g'ozlar Qayda indi dinda yurgan axtiroslar Bizlardan ham chiqsin Amir ibn Oslar Jangohlarda xo'p qolaylik mujohidlar Bizlardan ham chiqsin Amir ibn Oslar jangohlarda xo'p kalaylik mujohidlar jannat sarı yo'l olaylik mujohidlar jangohlarda xo'p kalaylik mujohidlar jannat sarı yo'l olaylik mujohidlar jangohlarda xo'p qolaylik mujohidlar qadrlaylik har bir o'tgan lahzalarni balki zamin sog'ingandir larzalarni qadrlaylik har bir o'tgan lahzalarni balki zamin sog'ingandir larzalarni mushriklarga ko'rsataylik hamzalarni ashobdan ibrat olaylik mujohidlar mushriklarga ko'rsataylik hamzalarni ashobdan ibrat olaylik mujohidlar jannat sari yo'l olaylik mujohidlar ashobdan ibrat olaylik mujohidlar jannat sar yo'l olaylik mujohidlar ashobdan ibrat olaylik mujohidlar jam qilaylik daydib yurgan dalillarni qutqaraylik zindonlardan valilarni jam qilaylik daydib yurgan dalillarni qaraylik zindonlardan valilarni uyqulardan uyg'otaylik alilarni o'rnimizdan turib olaylik mujohidlar uyqulardan uyg'otaylik alilarni o'rnimizdan turib olaylik mujohidlar jannat sari yo'l alaylik mujohidlar o'rnimizdan turib olaylik mujohidlar jannat sari yo'l alaylik mujohidlar o'rnimizdan turib olaylik mujohidlar aybimiz küm qalb şeyman bilen bilan behayolar hech ishi yo'q osmon bilan aybimiz ko'p qalb to'zib shaymon bilan behayolar hech ishi yo'q osmon bilan jannatlarda uchrashaylik Usmon bilan hozir olg'a yurvolaylik mujohidlar mujohid jannatlarda uchrashaylik Usmon bilan Hozir olg'a yurvalaylik mujohidlar Jannat sari yo'l olaylik mujohidlar Hozir olg'a yurvalaylik mujohidlar Jannat sari yo'l olaylik mujohidlar Hozir olg'a yurvolaylik mujohidlar munofiqlar bunga ko'zin yumar bo'lsa hiylagarlar yer yuzini ko'mar bo'lsa munofiqlar bunga ko'zin yumar bo'lsa hiylagarlar yer yuzini ko'mar bo'lsa Qo'rqmaymiz gar bizda bitta Umar bo'lsa Bu dinga chin kirib olaylik mujohidlar Qo'rqmaymiz gar bizda bitta Umar bo'lsa Bu dinga chin kirib olaylik mujohidlar Jannat sari yo'l olaylik mujohidlar bu dinga chin kirib olaylik mujohidlar jannat sari yo'l olaylik mujohidlar bu dinga chin kirib olaylik mujohidlar bağlap bog'lab zikirlerini zikrlarni sindiraylik hiylakorlar makrlarni yaratganga bog'lab endi zikrlarni sindiraylik hiylakorlar makrlarni eslataylik biz ham Abu Bakrlarni ildam olg'a yurvolaylik mujohidlar eslataylik biz ham Abu Bakrlarni ildam olg'a yurvolaylik mujohidlar jannat sari yo'l olaylik mujohidlar ildam olg'a yurvolaylik mujohidlar jannat sari yo'l olaylik mujohidlar ildam olg'a yurvolaylik mujohidlar bugun hamma holimizdan bo'ldi ogoh qo'zg'alaylik usrat bersin bizga Alloh bugun hamma holimizdan bo'ldi ogoh qo'zg'alaylik usrat bersin bizga Alloh mahshargohda kutib olsin Rasululloh biz ham shahid bo'lib olaylik mujohidlar mahshargohda kutib olsin rasululloh biz ham shahid bo'lib olaylik mujohidlar jannat sari yo'l olaylik mujohidlar biz ham shahid bo'lib olaylik mujohidlar jannat sari yo'l olaylik mujohidlar biz ham shahid bo'lib olaylik mujohidlar Jundulloh ovozi radiomizning Fors bo'limining xodimlarimiz ham sizlarni tabriklamoqchilar. Marhamat Ubaydulloh birodarim. Bifarmoyed برادری عزیز عبید الله فرارسیدن عید سعید اظهارا به کافه امت اسلام خصوصا به مجاهدین و مهاجرینی که در این مکان و در این دیار قرار دارند تبریک و تهنیت عرض داشته از خداوند متعال امیدواریم که به فضیلت این عیدی مبارک فتوحات و نصرت های خود را شامل حال مجاهدین و مهاجرین بگرداند مسعود بو نشیده لر yozdingizmi? او اویزم یزم برید نشته نشیده؟ 6 ta. Mana نشیده 6 ta nashidani Shulardan hozir bittasini aytib bera olasizmi? Bale. Ham bittasini aytib bering. سوی سنگر برویم با دل شادان موجزن در دل ماشال Targ'ibotimizning forsiylar bo'limi a'zosi Mas'ud endigina 18 yoshni qarshi olgan hamda ko'pgina qobiliyatli va shijoatli mujohidlarimizdandir. قطع کنیم گردن تاغوت جهان را در جهان حکم کند سنت قرآن جند Cundullah ovozda yangi نشیده گردن تاغوت جهان را ایلک مراتبه در جهان حکم کند سنت قرآن سوی سنگر برویم با دل شادان موجزن در دل ما شعله ایمان سوی سنگر برویم با دل شادان موجزن در دل ما شعله ایمان خوف جان در دل ما راه نیابد قود و ایما عمر و خالد و سلمان سوی سنگر برویم با دل شادان موجی در دل ما شعله ایمان سوی سنگر برویم با دل شادان موجی در دل ما شعله ایمان مؤمن معاشق احکام شریعت بهر دین روز شبی ما شده کسان مؤمن معاشق احکام شریعت بهری دین روز شبی ما شده کسان سوی سنگر برویم با دل شادان موجزن در دل ما شعله ایمان سوی سنگر برویم با دل شادان موجزن در دل ما شعله ایمان دشمنان را بکشیم گردیم غازی خود اگر کشته شویم جنتی جانان دشمنان را بکشیم گردیم غازی خود اگر کشته شویم جنتی جانان سوی سنگر برویم با دل شادان موجزن در دل ما شعله ایمان سوی سنگر برویم با دل شادان موجزن در دل ما شعله ایمان شكري الله كي عطا كرد شهامات فيروان احمد ملشكر رحمان شكري الله كي عطا كرد شهامات فيروان احمد ملشكر رحمان سوي سنجر برویم با دل شادان موجی زندر دل ما شعلی ایمان بو نشیده لر قنچه مدت تیار بولده؟ بو نشیده Bir haftani ichiga shunday deyapti. Bir haftani ichida 6 nashida tayyor bo'ldimi? Muallifi o'zingiz hammasini, shundaymi? Bundan keyin ham nashidalar yozib turasizmi? Aytib turasizmi? Aytib turaman inshaalloh. Ishga kirishganiga hali ko'p bo'lganiga qaramasdan birodarimiz o'zlarining yangi nashidalarini Jundulloh studiyasiga taqdim etmoqdalar.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 Kufr ahli o'zlarining bayramlarini mushakbozlik u salyutlar bilan o'tkazsalar, bizning muhojir va ansorlarimiz ha, to'g'ri topdingiz. O'qlar va bombayu raketalar ovozlari bilan Hayit ayyomini kutib olmoqdalar. Chunonchi dushanba kuni Shimoliy Vaziristonning Mironshoh shahrida Pokistonning murtad askarlari shom namozi vaqtida mahalliy pashtun musulmon aholining ustiga havonlardan boshqa yengil va og'ir qurollardan o'qlar yog'dirdilar. Bu zolimlar dastidan norasida go'daklar va qavmning hech bir qurolsiz erkak va ayollari qatl etildi. ummonlar ortidagi xojalarini rozi qilish uchun o'z xalqini ham qirib yuboraveradi bu kufr favjilari. Jabrdiyda xalq ertasi seshanba kuni jasadlarni mashinalarda o'zlari piyoda yurgan holda qotil favjilar kempi tomon yurish qildilar. Bu namoyishga juda ko'p odam yig'ilganini targ'ibotimiz xodimlari guvoh bo'ldilar. Ular voqea joyidan musohaba olishning iloji bo'lmasa-da, xalq noroziligi namoyishini video tasviriga tushirishga muvaffaq bo'ldilar. Assalomu alaykum Nusratulloh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakot. Nusratulloh, dushanba kuni Mehron shohda bo'lib o'tgan otishma haqida tinglovchilarimizga aytib bersangiz. dushanba kuni biz shom namozini o'qiyotgan edik taqriban bir ikkinchi rakatga kelganimizda shu otishma bo'lib ketdi endi biz hali aniq bilmaymiz otishmaga yaqinroq joyda edik holatni bilmaymiz u yerda nima bo'lyapti nima qilishyapti undan xabarimiz yo'q e, ertasi kuni ertalab mana shu e, yig'ilish mana shu namoyish yaqinlashayotgan paytda biz ham yetib keldik xalq endi namoyish qilib kelishyapti juda ko'p orqasidan moshinalar ham kelishyapti kemga qarama qarshi tomonda turibmiz biz orqamizda kemp ular biz tomonga qarab yurib kelishyapti shunda mm, bildikki bu xalqqa urgan bir kun avval ya'ni o'sha dushanba kuni urgan bo'lsa seshanba kuni xalq namoyish qilishgan va seshanba kuni o'sha namoyishni o'z ko'zim bilan ko'rib turdim o'tib ketishayotganda mashinalar ichida bir kun oldin otilgan jasadlarni olib ketishayotgan ekan alloh alam uni shu kemga olib kelishayotgan bo'lsa kerak ko'rsatish uchun favjiylarni o'ziga keyin Taqriban 3 tasini ko'rdim. Eshitishim bo'yicha yana ko'p bo'lgan bolalar va ayollar bo'lgan. Buni hatto o'sha ta'sirga tushirishga ham muvaffaq bo'ldi. Nusratulloh, tungi otishmadan yaradorlar ham bo'lganmi? Unisi vallohu alam bo'lsa kerak. Mashinada endi ketishdi, balki jiddiylari bo'lsa uni kasalxonaga yotqizishganmi? Unisi aniq xabarimiz yo'q, lekin bo'lish kerak. Juda ko'p otdi. Taqriban soat kechasi bir yarim ikkilargacha to'xtamadi otishma. Havon otdi, yana boshqa og'ir qurol va yengil qurollardan otgan. shu bor gap shu hozir ya'ni talofat ko'rgan oddiy mahalliy aholi to'g'rimi mujohidlar emas ha shunday Bu hech qanday u yerda mujohidlar bo'lmagan faqat aholini urgan aholini urgan endi ayollar ham bor deb eshitdik bor gap shu hozircha buning ertasida chorshanba kuni endi meraliga qarashli tape mintaqasida dushmanning josusiy tayyorasi hujum qildi bu gal ham yana xalq yana bir ayol uning eri va farzandi, ya'ni mukammal bir tinch oila qatl etildi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Targ'ibotimizning muxbirlari bu fojia joyiga ham yetib bordilar. Sayful Islom assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Bu bombard soat nechida bo'ldi? Bombard taqriban soat 2 lardan o'tgan edi, shu vaqtda bo'ldi. Odatdagidan baland va uzoqroq masofadan 2 marta hujum qildi, ikkitadan 4 ta snaryad tashladi. U hujum qaysi joyga qildi? Merali mintaqasining Tape degan joyida bo'ldi. Shu voqea joyiga yetib borganimda ko'rdimki, bitta ayol kishi shahid bo'lgan ekan, jasadi kuyib ketgan va bitta erkak kishi va bir yosh bolani e, zahmi bo'lganligini aytishdi va ularni olib ketishgan ekan. O'sha yerda bomba dalani o'rtasiga tushgan. atrofdagi uylarni masofasi uzoqroq. Ya'ni hech kimga tegmagan, u atrofda mujohidlar bo'lmagan, shundaymi? Atrofda mujohidlar yo'q. O'sha dalani ichida ishlayotgan bir ayol, bir erkak va o'ynayotgan bir bola bo'lgan. U yoqda mujohidlar yoki biror bir muaskar yoki bu hech narsa bo'lmagan. Dalani o'rtasida bo'layotgan voqea. Voqea joyiga borganimda shu joyda ayol kishini jasadini ko'rdim, bir chekkada shahid bu valnadan uchib ketgan, jasadi kuyib ketgan. bir chekkada yotibdi bombardda qolganlarning holati qanday edi shu mahalliy aholi tezda yig'ildi va yordamga shoshilishdi yetib kelishib shu zahmiy bitta odam bilan yosh bolani yordam ko'rsatishga olib ketishdi U ayolga hech qanaqa yordamni hojati yo'q edi bir qanchalik kuyib ketgan edi kuyish endi 100% kuyish desak u 100% dan o'tgan holat kuyib u kichrayib qolgandi bir erkak va bir yosh bolani zaxmiy bo'lganligini aytishdi va olib ketishgan ekan u joydan. Hozir ularning ahvoli qanday o'sha ikkita yarador bo'lganlarni? Xabaringiz bormi? U yosh bola bilan erkak kishini ham shahid bo'lganligi haqida keyin xabar keldi. O'sha dalani dalada ikkita mol ham bayliq turgan ekan. Bittasi mollarni ham bittasi og'irroq jarohatlangan tufayli shu yerda yig'ilgan xalq halol halollab olaylik deb so'yib yuborishdi. Ikkinchisini uncha jarohati og'ir bo'lmaganligi uchun bir chekkaga daraxt daraxtni ostiga borib boylab qo'yishdi. Va shu bomba aynan tushgan nuqtaga borib qaraganimda shuni ko'rdimki, bitta snaryad 4 tadan bitta snaryad portlamay qolgan ekan. Endi uni sababi nima bo'lgan, nima uchun portlamay qolgan bilmayman. Portlamay qolganligini ko'rdik o'sha yerda. Uni keyin olib ketishdimi? Uni shu mahalliy aholi tortib chiqarib olib ketishdi. Ko'rib turganimizdek, jihodiy jamoatimiz hayitni ham jihodiy holatda o'tkazmoqdadir. Pokiston murtad hukumatı Allohni emas, balki o'zining kufr hojalarini rozi qilmoq uchun shu kunlarda bu mintaqalarimizda ansor muhojir jamoatlarga qarshi yana bir harbiy amaliyotini o'tkazmoqchi ekanini baralla e'lon qilmoqdadir. Biz o'z harakatimizni va mintaqadagi jamiki jihodiy jamoatlar va guruhlarni hamda dida musulmon xalqni bu quturgan kufforning ziddiga ayniqsa ushbu Qurbon hayiti kunlari va undan keyingi haftalarda ham doimiy tayyorgarlikda va hushyorlikda bo'lib turishga chaqiramiz. va bo'lg'usi janglarni islom g'alabasi tomon burilish qilib berishini qodir zot Allohdan so'rab qolamiz. Endi tabrik navbatini Jundulloh ovozi radiomizning rus tilidagi bo'limi xodimlariga beramiz. brat Abdul Hakim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Братья мусульмане и сестры мусульманки, мы хотим сегодня поздравить вас нашим великим исламским праздником Курбан-Байрам. Праздничное жертвоприношение является одним из величайших обрядов ислама, исполняя который мы не забываем о единстве и величии Всевышнего Аллаха и следуем примеру нашего праотца пророка Ибрахима, мир ему, который был первым, кто совершил этот обряд, и всех общин.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 Однажды сподвижники спросили пророка, саляллаху алейхи вассалям, что означает это жертвоприношение, на что пророк, саляллаху алейхи вассалям, ответил, «Жертвоприношение – это сунна вашего отца Ибрахима, а на вопрос, что нам за это будет, он ответил, «За каждую шерстинку вам будет записано вознаграждение», передал Ибн Маджах.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 Улуг Раббим саңа хәмдә Шырлар белән макан бердең Садык иман эркәкләргә assalomu alaykum va alaykum assalom salama yaxshi keldingizmi ha alhamdulillah yaxshi keldim yo'llarda tinchliklar bo'lmadimi endi baribir yo'l bo'lgandan keyin jafosi bo'ladi lekin alhamdulillah alloh taolo oson qildi shuni qiyinchiliklarni yengib keldim Xaybar mintaqasida biron bir amaliyot qildinglarmi? Yo'q, men berishim avval qilgan ekan bolalar, lekin men borgan vaqtimda tinch tinch bo'ldi, ham uncha ham amaliyotlar bo'lmadi. Necha oy bo'ldingiz? Taxminan shu 3 oy yaqin bo'ldimda. 3 oy mobaynida bironta ham jang bo'lmadimi? Yo'q, jang bo'lmadi, faqat bir qatim atisi ati Rozeyt degan kunisi shu bir bombar bo'ldi. Ana fojilar Alloh alam nimadan turib otgan bo'lsa kerak, Urugvay tarafdan bir 4 ga yaqin snaratni o'qishi atrof alloh alam shu to'rtga yaqin o'q atrofimizga kelib tushdi keyin undan boshqa unda nima bo'lgani yo'q unda bir biror bir amaliyot nimalar bo'lgani yo'q ikki tog'ni o'tirsig'i joylashgan joy hamda bu taraf birisi hukumatparast odamniki joyi ana pokiston hukumati bilan bir odamni joyi mana bu taraf ya'ni shu pokiston bilan jang qilib turgan birsini joyi ekan undan keyin ularni o'zaro bir birsiga o'qlon etishib turadi lekin biz taraflarga kelmaydi unda bir birisi tog'dagi nima sangarlar yotadi, lekin bizni markaz taraflarga unda bo'g'in yo'qda shuni hamda keyin e, asosi ham vaqtida janglar urug'zaydi viloyatida urug'zayga fojilar bostirib kirib shu yoqlarda jang bo'layotdi keyin bu taraflarga o'tmagan ammo vallohu alam bilmadim hozirlarda kirmagan bo'lsa agar fojilar. bu yerdagi shart sharoitlar sizga qoniqarli bo'ldimi yaxshi mashallah manzillar ham go'zal qanda ikki taraf yeshil tog'liq anda bog'lar ham bor shunda nima manzarasi yaxshi unda nima emas bo'ladi u yerdagi birodarlarimizning kayfiyatlari qanday ha alhamdulillah mashallah hammasi yaxshi unda nimasi yo'q bizniki bolalar unda nimalar yo'q shu kungacha qaysi mintaqalardagi sangarlarda bo'ldingiz avvalda boshlab hisoblab kelsak shu spinka bader shakto urugzay tobure budamda Xaybar, afg'oniston shu mintaqalarda sizga eng yoqqani qaysi biri bo'lgan man yaqini afg'oniston bo'lgan Afg'onistonning qaysi mintaqasi afg'onistonninki zulmat gardis degan markaziy shahri bor shu osiyat rosa man yoqqan joyi Bu yerlarda ham bo'lgansiz ha o'yalarda 2008 bo'lganmiz e, zulmat taraflarda afg'oniston keyin yana bir bog'amiz poktiya nima shaykotdan bo'ldi keyin naka degan deb bo'ldik maqsad sayohat qilib yurganmiz u yoq siz qaysi qurollar bilan qatnashgansiz ko'proq kalashnikov bilan bo'ldi avtomat bilan hamda ana zulmat degan yerga borganda masalanga u yerda nima bilan yurimizda mashina bilan piyoda emas ko'proq mashina bilan yuramiz xolisingiz sizga pikun ham beradi to'pni ham beradi rpg grantomet ham beradi maqsad xohlagan qurolingizni beradi agar otaman desangiz mana tayyor berdida sizga Xo'p, salom. Mana shuncha kundan beri amaliyotlarda qatnashgansiz. Aytib berasizmi? Mana hozir qaytib keldingiz, ha, bu mintaqaga. Bu yerda yurishlik yaxshimi yoki Sangarda yurishlik yaxshimi? Hamma o'zim man o'zimga nisbatan hamda sangar yaxshi lekin hamda bilmayman kimlargadir shu mishaqlarda xizmatda yurish yaxshi kerak lekin man o'zimga nisbatan sangarlarni yaxshi ko'raman bir oila nafsoniyatlarga tekinmoqqa ikon bardim jumadan jumagacha bo'lgan yangiliklardan targ'ibotimiz xodimi Ali birodarimizning bo'lib o'tgan to'yidir. Bu to'yda birodarimiz Muhammad Ali domla o'zlarining jo'shqin da'vatlari bilan ishtirok etdilar. Bu to'yda Muhammad Ali domla birodarimizning qilgan da'vatlaridan ayrim lavhalarini e'tiboringizga havola qilamiz. Inshaalloh birodarlar, bu qurbonlik kunlarida har birimiz Alloh subhanahu va taologa amirlarimizni qo'lini ushlab ahd berib qo'yganmiz. Ahdimizda rijollarcha turaylik. Ahdimizda haqiqiy rijollar bilan bo'lib turaylik. Ularni sifatlari bilan turaylik. Kofirlarni, mushriklarni makr hilasidan cho'chib qolmaylik. Siqilib yurmaylik. Sheyx Usama rahimahulloh aytganlarki, at-tahrib lit-ta'mir. Mana shu qoida bilan yurishligimiz kerak. Ya'ni qurishlik uchun vayron qilishlik kerak. Biz imoratni qurdik, lekin vayron qilmagan edik. Lekin biz ularni kuchini sindirmagan edik. Shuning uchun bizlarni yosh amirligimizni ular bir necha kunlarda yakson qilib tashlashdi. Biz yana bu xatoni takrorlamasligimiz kerak. Balki biz qurishdan oldin vayron qilishligimiz kerak. Biz Qurishdan oldin ularni qirishligimiz kerak. Takbir! Allohu akbar! Biz ularni kuchayishligimizdan oldin zaiflashtirishligimiz kerak. Biz ularni yetim qilishligimiz kerak. Shundagina biz o'zimizni amirligimizni saqlab tura olamiz. Buning uchun hali ko'p qurbonchiliklar, katta janglar qilishligimiz kerak. Katta janglarga tayyor bo'lishligimiz kerak. Katta jang degani ularni texnikasi, ularni kuch-quvvati bulardan cho'chitmoqchi emasmiz, balki biz o'zimizga ularni cho'chitadigan kuch-quvvatni jamlashligimiz kerak. Ularni cho'chitadigan, ularni qirib tashlaydigan haqiqiy birodarlarimizni safimizga jamlashligimiz kerak. Ayniki Musa alayhisalom o'zlarini ishlarini olib borishlik uchun Harun alayhisalomni Alloh subhanahu va taolodan so'rab oldilar. Yonlariga kirishliklarini duo qilib so'radilar. Biz ham birodarlarimizni Alloh subhanahu va taolodan so'rab olaylik. Ularni xor zalil bo'lib arzimagan dunyoni arkasidan yurishliklarini to'xtatishligini Alloh subhanahu va taolodan so'raylik. Tavfiqini so'raylik jihodga kelishliklarini. Va la taku fi zayqin mimma yamkurun. Innalloha ma'al ladina taqaw val ladina hum muhsinun. Siz ularni qilayotgan makr hilalaridan siqilib qolmang. Alloh subhanahu va taolo taqvodor kishilar bilandir. Alloh subhanahu va taolo chiroyli amal qilayotgan kishilar bilan birgadir deb marhamat qiladi. Bizlarda mana shu sifat bo'lar ekan, taqvo sifati, chiroyli amal sifati bo'lar ekan. Eng chiroyli amal bo'lgan jihad amalimiz bo'lar ekan, Alloh subhanahu va taolo bizlar bilan birgadir, birodarlar. Bu mal'ullarni, bu kofir munofiqlarni makr hilasidan, ularni fitnasidan ko'chmaylik. Afsuslar bo'lsinki, qanday bir shavkatli haqiqiy rijollarni arkasidan qolgan jamoat bo'lamizki, ba'zi bir paytda arzimagan bir munofiq din dushmanlarining imtihoni kelganda cho'chib ketadigan bo'lib qolyapmiz. Ba'zi bir o'zimizni ahli ilmman deb yurgan birodarlar bo'lsa, kitoblarni qaysi bir hukmlarini yoinki iboralarini bizni voqeimizga tushmaydigan joyiga tushirmoqchi bo'lishadi. Abu Musab Suriy aytadilar ki, kitoblarni ichidan iboralarni olib voqiylikka tushirilmaydi. Voqiylikni avval ko'riladi, undan keyin shu hukm shunga tushadimi, tushmaydimi buni ko'rishligimiz kerak. Bu narsa deganim biz birodarlar kofir, mushrik, munofiqlarni qarshisiga chiqqan jamoatimiz. Biz hech kimni rioya qilmaymiz. Biz ularni o'ch olishligidan qo'rqmaymiz. Biz ularni kuch-quvvatidan qo'rqmaymiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelib aytdilarki, "Uqtulul hayyat" ilonlarni qatl qilinglar dedilar. Ilonlarni ozor beradigan ilonlarni. Lekin bizda ham bor, arablarda ham bo'lgan o'ch oladi degan cho'tishlik bor edi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ki "Fala tatrukuhunna khashyata sa'rihinna." ularni o'ch olishligidan qo'rqib ularni tashlab qo'ymanglar dedilar. Nima bo'lsa ham ularni qirib tashlanglar dedilar. Demak, mu'minlarga ozor beradiganlarni o'ch olishligidan, ularni kuch-quvvatidan qo'rqib, cho'chilib, ularni qo'yib qo'yilmaydi, birodarlar. Ularni nima bo'lsa ham qirib tashlanadi. Uni foyda zarariga qaralmaydi. Xususan harakatimizda josuslar masalasida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam munofiqlarni qatl qilmagan edilar. Qatl qilishdan cho'chigan edilar. Aytgan edilarki, Muhammad o'zini ashablarini qatl qilyapti deyshadi. Shuning uchun men qatl qilmayman deganlar deb dalillar keltirib, yo'nki boshqa cho'chigan birodarlar arzimagan hayotni deb o'zini birodarlarini o'chini olishlikdan mazlum mazluma bevalarni o'chini olishlikdan, yetimlarni o'chini olishlikdan cho'chib, ozgina hayot yashashlik uchun to'xtatib tursak bo'lmasmidi? Hozir qilish shartmi shuni? deb donolik qilishyapti. Bu donoliklari hech ham bu yerga tushmaydi. Avvalo munofiqlar masalasi bu boshqa masala. Josuslar masalasi bu boshqa masala. Ikkita narsani bir-biriga kirgizmaslik kerak. Munofiqlar masalasida ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kichiklari qachongacha bo'lgan uni ko'raylik. الله Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da münafıklar أخذنا مديدة لئن لم ينتهي الْمُنَافِقُونَ وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضْ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَد۪ينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَابِرُونَكَ ف۪يهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ اَيْنَمَا تُقِفُوا أخذوا وَقُتِّلُوا تقتيلا سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذ۪ينَ خلا مِنْ قَبْلِ وَلَا تَجِدُوا سُنَّةَ اللّٰهِ تَبْدِيلًا Qasam ki الله تعالى Ta'ala. Qasam içi vayti yaptı. munofiqlar. Vallazina fi qulubihim marad. Qalbida marazi bor toif kishilar. Marazi bor, ya'ni buzuq kishilar. Val murjifuna fil madina. Madinada murjiflar. Murjif degani rajifdan olingan. Bir narsani qattiq harakatlantirish. Ya'ni ig'vo tarqatadi, bo'lar bo'lmas fitna gaplarni tarqatib, lashkar ichida ularni larzalantirib yuboradi. E shunaqami deb boradi oxiri. ana shu kimsalar o'zlarini qilmishlaridan tiyilmaydigan bo'lsalar la nugriyannaka bihim biz sizni ularni qarshisiga turgizamiz qo'yib chiqarishlik yoki qatl qilishlik uchun deyapti Alloh subhanahu va taolo summa la yujawirunaka fiha illa qalila siz bilan ular ozgina gina tura olishadi xolos turganlarda ham la'natlangan holda turishadi ularni nima qilishlik kerak aynama suqifu qayerda ham ular topilishadigan bo'lsa, o'xidu, ularni ushlanadi. Va qutilu taqdila, ularni o'ldirib tashlanadi. Bu Alloh subhanahu va taoloning sunnati. Sunnat Alloh. Alloh subhanahu va taoloning bu hukmi min qabl faqat Muhammad alayhisalomni davrlarida emas, balki o'tgan davrlarda ham, o'tgan payg'ambarlarni qarshisida turgan munofiqlar o'tgan payg'ambarlarga ozor beradigan, ularni ahli ayoliga ozor beradigan, ularni lashkarini orasini ig'vo tarqatib, fitna tarqatib yuruvchi munofiqlar ularni ham hukmi shunday bo'lgandir. Alloh subhanahu va taoloni hukmini hech ham o'zgargan holda topmaysiz. To qiyomatgacha Alloh subhanahu va taoloni hukmi mana shundaydir. Hayit arafasida Jundullo ovozi studiyamizda Abdujabbor birodarimiz studiyamiz mehmoni bo'ldilar va o'zlarining bir nashidlarini qoldirib ketdilar. Shuni hozir birgalikda tinglasak. Dino iymonini saqlagan hijratingiz muborak. Shu kungacha berib kelgan shahidingiz muborak. Dino iymonini saqlagan hijratingiz muborak shu kungacha berib kelgan shahidingiz muborak Shukr qiling qadrdonlar qiyomatda shafoat og'a ini opa singil hayitingiz muborak shahidlarimizdan rozi bo'ling aziz onalar katta bo'lsa otasini qasdin olar bolalar Robbimiz bexabar emas ushbu mayus nolalar og'a ini opa singil qurboningiz muborak g'ozilik ham, shahidlik ham jihodda yutug'ingiz, hatto ibodatdir charchab uxlagan bu tuningiz, qurbonliksiz o'tmas ekan sizning har bir kuningiz. Og'a ini, opa singil hayitingiz muborak. dinu iymonini saqlagan hijratingiz muborak. Shu kungacha berib kelgan shahidingiz muborak. Dino iymonini saqlagan hijratingiz muborak. Shu kungacha berib kelgan shahidingiz muborak. Shukr qiling qadrdonlar, qiyomatda shafoat Og'a ini opa singil, hayatingiz muborak. Yo, bilan haytdi deganlaring haytda aytmoqchiman. Endi vatandagilar hayt bo'lganda hamma to'llan kelib o'limga o'lim joylarida yig'lab kutib oladi-ya. qurbonlik qilinadi shu o'lgan odamlarga qarab yig'lab keyin hijrat qilib chiqqanimizda endi birinchi marta chechendagi qurbon hayiti bo'ldi biz uchun endi birinchi marta kim bilman u paytda anaqa serobchilik edi endi juda ko'p qurbonliklar keyin rosa ko'payib ketgan hatto paytda ham bo'lishdik iloji yo'q yana ham ko'p bir yordamlashib olasizlar kimjonni hammani yig'dida mas'ullarni yig'ib turib hammaga da'vat qilingni yetkazingni qurbon qilishlik qurbonlik qilishlik sunnat payg'ambar sunnat mana qaranglar buni endi rosa aytib iltimos har bir kishiga 10 tadan to'g'ri kelar ekan xolos tez tez nima qilib olinglar hisob tarqat masad kallasini olib qo'yinglar man 3 kundan o'tib ketmasin deb keyin o'shanda birinchi nima to'g'ri keladi 10 tadan bitta mujohidga 10 tadan qo'y to'g'ri keladi shuncha ko'p shunaqa ko'p u qo'ylar ko'pmidi mujohidlar kammidi mujohidlar o'zi ko'pda necha mingta o'sha paytda men o'shanda ta'minotda ishlardim deydi столовыйga bir yuz elliktadan besh res kelardi ovqatlangan faqat tol bilan o'zlari shuncha yetdi yetti yuz sakkiz yuz shuncha yetti yuz sakkizda haligi shu o'qiyotgan ta'limdagi nimalar keyin ustozlar anaqalar boshqalar mingta bordir bolam keyin hammaga tarqatilgan mujohidlar tepalagan o'n mingta qo'y bo'ldi menda shunaqa ko'p bo'lsa kerakda keyin so'yindi so'yindi keyin hammamiz keldi o'ntadan o'ntadan keyin so'yib boshlandi haligi endi yeyish kerak uni xalqiga ham berilyapti xalq o'chirib turibdida ikkalasini ichadi olinadi xalq sudrab ketaveradi olinadi sudrab ketaveradi endi uni hammasini yeb bo'lmaydi keyin o'sha payt dumbasi nima qilasiz yo olib kelib ular ko'proq arablar tashlab ekan yemas ekan endi u dumba ham shunaqa ko'p bo'lgan keyin bir mahal ziyofat boshlandi birinchi kun ikkinchi endi yeyamiz faqat yeyamiz yeyamiz chechenlarni o'zi urf odati haligi kavlar ekanda bir ikki metr kavlaydi chuqur qilib turibdi keyin o'ttasi bitta to'n lomga o'xshagan narsa qo'yibdi qo'y tiqib qo'yadida haligi hmm, tandirga o'xshagan lavrovniy list qalampir hamma narsani surtib tuz bilan surtib chiqadida o'rmon u yoqlar o't yoqaveradi yoqaveradi o't shunaqa qizib haligi yer oppoq bo'lib ketadi keyin uni o'chgandan keyin o'tdek temir qo'yib turib qo'yimni tagidan tiqib kirgizib kirgizaveradi ustini yopib turpomdan ko'mib yuboradi keyin o'zi pishgandan keyin qanaqadir shirin hid chiqadi keyin ochib endi hamma qilayotgan endi hamma qilgan o'zbeklar borsa shashlik bu yoqqa borsak e kelingin yeb keting yeb keting bu yoqqa kirsak e kelinglar hamma endi hamma yer siropchilik o'shanda hayotimda birinchi marta qiynalib qoldimda haligi go'shtdan ya'ni keyin oxiri endi dedim bir chekkaga borib bitta birodar bor o'shanikiga borib endi joyi bor ham mehmon bo'laman lekin joyi bor dam olaman deb bitta arabniki bor edi abdurahmon degan abdurahmon quvayti deyishadi haliginiki ko'p meni chaqirib turadi endi oilasi bor chechenga uylangan ana shu yerga ketyapsam yana trappingkada ham kimnidir ancha yil borgan bir marta ey kelyapsanmi keki birma marta vallohi mana shuni yemasang bu yo'q mana shundoq to'yganman shundoq to'ydim yo yemasang xafa bo'lma qilam qo'y qil yo'q iltimos yeyolmay qonim shunaqa to'ygan zarur ishim bo'lsa iltimos iltimos yeb kim bir a bo'pti ozgina olib kelsam bitta sonimni ko'tarib ketdilar <laughs> endi niqada olinganda keyin rosa g'alati bo'ldim ozgina ozgina yedim yedimda ana shu kuni keyin borib yotdimi yaxshi pishgan zo'r mashallah, zo'r pishgan lekin omnar hisob kelmaydi yo'q pishgan o'sha yerdagidan olinganda tondirini qiz. keyin bir yerga borsam e ha hali yerga borsam abdulla akami abdulla chortoq bor shashlik qilayotgan o'zi aytdi ham ey oling oling imdo qarasan endi hamma yerdan keldim hamma narsani yeb endi shashlik baribir mazali keyin bizda shunaqa gap bo'lar shu aka vatanda shashlik pishirgan ekan endi vatanni shashligini eslaysiz u vatanniki u shashlikchi bo'lgan shirin bo'lib keyin haligindan ham endi to'yganman endi nafsim yegisi kelyaptida haligindan ozgina ozgina ozgina ozgina yedim keyin o'sha kuni men hayotimda birinchi marta endi eshitganmiz palon hayvon bo'kib qolibdi qo'y bo'kib birinchi marta hayotimda bo'kib qolgan ekanman go'sht o'sha men ana bo'laganda bukib qo'ygandan keyin bor alloh taolo bir oygacha go'sht ko'rsangiz ham kasal bo'lib qolaverdi mazangiz qochaverish столовойga kirgim kelmaydida продукт olib kelib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 qurban hayit muborak bo'lsin Mana Alloh taoloning fazlu marhamati bilan Jundulloh ovozi radiomizning faoliyatiga ham 1 yil to'libdi azizlar. Garchi hammamiz foydalanayotgan radiomiz dastur nomasi Hijriy 1433-yilning Muharram oyi bilan boshlanib 336-raqamga kelib to'xtagan bo'lsa-da, aslida radiomiz bundan 1 oy burun, ya'ni 1432 hijriy qamari yilning Zulhijja oyining avvalidan boshlangan edi. Shu o'tgan 1 yil davomida tayyorlangan radio dasturlarimizning fors, rus, nemis va uyg'ur tilidagilarni hisobga olmaganimizda ham faqat o'zbek tilidagi tongi va kechki eshitirishlarimizni hisoblasak, jam 732 taga yetgan ekan. Juma kungi dasturlarimizda berib borilayotgan qisqacha haftanomada eslatib o'tayotganimiz kechki darslar ma'lumingiz kim tongi dasturlarimizdan ancha farqlidir. Sahar vaqti namozni o'qib bo'lishimiz bilan zikr va tilovat, qisqa iymonlashuv va siratlar bilan boshlanayotgan kunimiz uchun ruhlanib, tetiklanib olamiz alhamdulillah. Mana endi kechki dasturlarimizda haftada 2 marotaba qo'yib borilayotgan radio majallamizning soni ham Allohning fazli marhamati bilan 100 dan oshib qolibdi. Ayniqsa ushbu majalladagi mujohidlarimizning jonli qissalarini ko'pchilik bu gal kim chiqarkan deya hayajon bilan kutadilar. Bugun hayit munosabati bilan siz tinglovchi muxlislarimizning e'tiboringizni yana bir nuqtaga qaratmoqchimiz. Xoh majallamizda bo'lsin, ha juma dasturlarimizdagi mujohidlarimizning chiqishlari bo'lsin, ayniqsa tajribali ko'p yillardan buyon hijrat va jihad maydonlarida faoliyat qilib kelayotgan mujohidlarimizdan suhbat olish ochig'ini aytganda oson ish emas. Qayerda qo'ying endi shu shu yetti radioga chiqasiz bir narsa qanday amonat bo'ldi amonatdan qaytasizlar <laughs> yaxshi tushmaydi bunga bo'lmaydi qanaqa bir bir rozim so'z bir rozim tushmaydi yarim minut ko'plar hayiqibmi yo tortinganidanmi yoki odatlanmaganidanmi mikrofondan o'zlarini uzoqroq tutmoqchi bo'lishadi. Shoyat amallarim riyo yo sumaga aralashib qoladi deb tashvishlansalar kerak. Birodarlarimizni ishontirib aytamizki, agar dillarida bunday niyatlari bo'lmasa, o'z jihodiy tajribalarini ummatga taqdim etishlari islom g'alabasi uchun o'ta manfaatli ish bo'lib, ayni Allohni rizo qiladigan amallardandir. Buning misolini ashabi kiromlar bizga ko'rsatib ketganlar. Ular ham gapirmaganlarida bizga na hadislar, na sirat va umuman islom yetib kelmagan bo'lar edi. Mujohidlarimizdan boy tajribalarini ola olmaslik muammosiga shu ish bilan shug'ullanuvchi birodarlarimiz tez-tez uchrab turishar ekan. Tinglovchilarimiz har doim olingan musohabalarni efirga moslangan holga keltirish uchun katta mehnat sarf etilganlarini tinglab kelayotgan bo'lsalar, shu radio mahsulotni iste'mol holiga keltirguncha muxbir birodarlarimiz chekayotgan mashaqqatlarini ham bir eshitib qo'ysak bejo bo'lmas deb o'ylaymiz. Shu borada Mujohid Sayful Islom birodarimiz yozib kelgan lavhaga navbat berishdan oldin bu yangi muxbirimizni suhbatga tortsak. Birodar Sayful Islom. aka. Mana juda ajirli bir ishga sizni ham vazifador qilibdilar. Qalay mushkilotlar bo'lmayaptimi? E, nimasini aytasiz aka? Men gapirmay, siz eshitmang. Bu hmm. birodarlardan gap olish juda qiyin ekan. Qiyinchiligi nimada? Qiyinchiligi Hali aytganingizdek riyo yoki suma aralashib qolishdan qo'rqishadimi yoinki bilmadim. Xullas gapirmaydilar-da. Bu umuman siz bilan gaplashmaydilarmi yoki avval suhbat qursangiz gaplashib, keyin mikrofonni ko'rsa keyin gapirmaydimi? E, mikrofonni ko'rmasidan oldin rosa gapiradi. Unaqa bo'lgan, bunaqa bo'lgan, u jangda bunday bo'lgan, bu jangda bunday bo'lgan deb Mashallah gapirishadi. Shu mikrofonni ko'rsa, shu o'zini yo'qotib qo'yib, bekiladi qoladi og'izlari. Bilmadim buni siri nimada ekan. Keling endi birodarlar, bu qiynalib ketgan muxbir birodarimizning shunday nodir suhbatlaridan biriga quloq tutaylik. Hozir bor-ku. Kambidagi qoladi uni. Yo'q, siz aytasiz. Hozir qarang. Siz aytasiz-ku, har bitta so'zingiz ustida shu she'r nashida aytsangiz nashidangiz ustida ishlab siz aytgandek tepada esingiz ham shaklida turganimizda asir qanaqaga yonimizda nima bor ediki esizda eslatib qo'yay sizga ana yerda solib turib har xil nimasiga solgan ha bular ham olib borib aka ularni hozir yerdaku bir sangar holatda bo'lgan hozir bularni sangari bor kuchaygan shunda yaxshi yaxshi apparatlari bor soladi yaxshilab ishlov berib o'zingiz ham tanimay qolasiz yo'q shuni men aytganmanmi ovoz bilan berib to'g'irlab chiqirib ketadi uni chiqarang chiroyli aka bitta mavzuni eslang bir qiziqarli jang haqida yo'q e, yo'q o'zimni o'tgan orqalar ham aytib berolmaymanda yo'q nimaga o'z gapni bilish kerak emas buning uchun qisqa xolos siz bordingiz qo'mondon bo'lib qaytib keldingiz qo'mondonga doklad berishingiz kerak to'g'rimi qanday doklad berasiz Bordik, mana shunday, mana shunday bo'ldi, mana shunday, mana shunday bo'ldi, mana shunday, mana shunday bo'ldi deb aytasiz, to'g'rimi? Xuddi shu narsani aytasiz. Nimani aytishingizni eslating aka. Eslating qaysini aytishingizni? Eslating aka. Esingizda bo'ladi-da, hozir qarang. tepada. Menimcha siz ukam odamlarni suhbatga tortish yo'llarini bilmagansiz. Ey aka, bu birinchi marta emas. Necha marta shunday holatga tushib qoldim. Bu yoqda esa Asadulla aka qanday bo'lmasin olib kel deb tayinlaganlar. Shunda otyapti, shunda qochyapti deb to'tib Siz bizga qarab qissa qiling. Buni hech nimasi yo'q. Buni siz inobatga olmang. bor yo'qligini bizga aytib bering mana bizga orada gapirishga mana o'zi shuncha kamtarining kamtarliklaringizni bilamiz lekin hozir mana qissa qilib bersa bir eshitamiz aka ana shu paytda bir haligi nima qilib kelamizda рюкзайды bir. вахлырады bu gal faqat bir o'zim emas bir nechta birodarlar sobir akani gapga tortishga urindik bismillah shunda qochayotgan vaqtlarni o'sha menga qo'yib qochayotgan vaqtlarni bir qissa qilsangiz Boqlar bir qilib bersangiz biz ham xursand bo'lamiz. Boshqa birodarlar ham xursand bo'ladi. Bitta mavzuni tanlang, o'zingiz oson bo'ladi. Chiroyli qilib davom ettiradi bitta jang Bittasini aytsangiz, biz ham eshitib o'tiramiz, mana bir ko'rish qolibmiz, bir iymonlash qolibmiz. yana qachon bunaqa bo'ladi? Bu ham katta ne'mat, g'animat bo'lib qoldik bir-birimizga aka. E, Kana Ertaga qaysimiz bormiz, qaysimiz yo'qmiz, bir eshitaylik aka sizdan. Xudo beradi. E. bir aka. sal qolyapti ko'ndirishlariga ko'ndira olasizlar gapiradi gapiradi yo'q yo'q yo'q nimaga bizga har vaqt sangalarda qissa qilib bergan ekan ibrat uchun ham ustoz qatori hamma tomonda eshitadi sizga uyalasiz uyaladigan joyi yo'q bu yerda siz masalan bitta bo'lgan voqeani aytib berasiz men mana anaqa qildim man falonchi birodar mana shunaqa qildi shahid bo'lib ketdi alloh shahodatini qabul qilsin falonchi birodar olloh sobit qilsin haliyam yuribdi deb xuddi bir qissa qilib berasiz bo'ldi shu voqelik bo'lgan narsadan qiziqib bersangiz biz ham eshitib mana shu eshitmaganimizni eshitib qolaylik yoki ko'pini eshitganmiz lekin eshitmaganlarimiz bor ichingizda aytmayapsiz faqat ayting yoki biz ham eshitaylik shuni mayli yozib yozmasalaring men aytib beraman buni hech bir inobatga olmangda ertaga aytib beraman <laughs> bo'pti o'chirib qo'ying yo'q o'chirib qo'ying shuni nima bu eh. o'chiring siz ham qo'lingizga shu bo'lgan bu xijolat bo'ladi o'chirib qo'ying bo'ldi riyo bo'ladi riyo bo'lmaydi aka hizr yo'q biladi bir aslima qoladi xolos sizdan yo bo'lmaydi inshaalloh aslima qoladi xolos aka mana hozirgi kunda sabr akani qomondan aytmasa shu voqelikda bo'lganda haqiqat shu voqelikdan gapirib bergan ko'p kishi ham hali havodan yo biror kitob yozib berganidan yo boshqadamiz. Mana ana bo'lgan ish aytgan Sayful Islom ummatga yetkazishdagi bu urinishlaringiz qancha davom etdi? Ey aka, O'zi ham yarim soatdan oshiqroq harakat qildik. Men ham shoyat Mujohid akamiz jihodiy tajribalardan gapirib qolarmikinlar degan umidda muhbirlik dastgohini o'chirmasdan hammasini yozaverdim. Aka, mana shu tomonidan ham bir qissamiz qo'shib qo'ysak yomon emas-ku. Bir buni ham o'ziga yarasha nimasi bor, lekin biz bilmaymiz xolos Ey, mina qo'ydik, portlatdik, kallasi uzilib ketdi, oyog'i uzilib ketdi deb ma'lumchi o'ldi. Shundan boshlaylik. voy endi nechi marta so'rab kelishgan xuddi mana shunaqa qilib lekin gapirmaganmanda men bir gapiring endi kuni kelib mana shu birodarga bir gapiring bu kishi ham yangi xodim qiynalib yuribdi mana har vaqt halay qilyapti u ham ummat hamida yuribdi siz ham bir ummat hamida bir siz qarang boshlaysizda masalan nima bo'lsa masud jangi bo'lsa boshlaysiz ming to'qqizinchi falonchi yilda maxsus jangi boshlanuvdi shu jangda men falon tog'ni ustida zikay bilan o'tiruvdim janglar mana bunaqa bo'ldi deb olib ketasiz buyog'ini to'g'ri keyin orada men sizga savol berib turaman manday holatda qanday bo'luvdi manday holatda qanday bo'luvdi keyin oxirida bitta nasihat qilasiz gapirmasangiz bo'lmaydi qaysi jang haqida gapirasiz janglar ko'pu bittasini gapiring hech <laughs> bittasini topib ayting bismillah bu kishi qizig'rog'ini <laughs> nima qilaylik buyoqqa o'tib turaylikmi bu yoqqa o'tib turaylikmi nima qilaylik ayting ertaga gapirsamchi itoatingizda bormiz aka bugun saharda ertaga ham bo'lganmi hech qachon xijolat qilmang yaxshi chiqyapti rosa mana bu qiziq narsalar qarang bordim odatim bor edi doimgi yechi bak o'qing qilgan bo'ldi yuz bak qiziq narsalarda o'sha narsalar davr mintaqasini foti degan qo'mondoni bo'lardi shu kishi bilan ko'rishgan vaqtimda so'radim ayting qani davom etamiz boshidan boshidan olib kelavering boshidan ham kelayman uch kilo emas qaysisi yo'qsa shunisi sizga hozir yoqmadiku endi yo'qadigan qilib ayting yo'qadigan qilib ayting fotihdan men odatdagidek qancha baksa o'qing bor deb so'radim yuz baksa o'qim bor dedi hech o'qdan g'am qilmagin dedi o'q ko'p dedi men o'yladim yuz baksadan ko'p o'q yetkazib berar ekan deb o'yladim xursand bo'ldim ikki stolga yuz baksa o'q hech narsa emas deganday mana shu xayol yurgizib qo'ydim chunki e, bir tarafida ikki yuz o'q oladi ikkinchi tarafida ikki yuz ellik besh yuzta bir otsa mana shu besh yuzta o'q chiqib ketadi shunday paytlar ham bo'ldi keyin erta har kuni bomdod namozini o'qiymizu ansolarimiz tezda shoshilib tezda shoshilib choy ichaylik tezroq tezroq tezroq tezroq chosh dudbatini ichib chatbatini nonini deb cha cha yeb zikr payti chatbati shu oyda yeb yo'lga tushib borib zikkagida borib otishni boshlari sangariga sangariga otamiz qaytib ketishadi yana ertasiga yana bomdod o'q namozni o'qiymiz yana harakat qildi hojilar kelyapti bosir kelyapti deydi yana shunaqa otamiz borib qaytib ketadi yana u indisiga shunaqa takror takror bo'lyapti, bo'lyapti. Oxir bir kuni hech ko'rmayman u lekin. U tepada bizga noutga berib turadi, shu yerda hojilar bosir kelayotganini harakat qildi. Ular armiya bosir kelyapti, armiya bosir kelyapti, har kuni armiya bosir kelyapti deydi. Biz sangarga otamiz. fojilarni qaytib ketaveradi. Sangarga otamiz, qaytib ketaveradi. Shuna qilib Nech kun ham davom etdi shu bir kuni o'zim ko'ray dedim otmadim qarasam tanki kelib raza otyapti u har kun tanki kelib ham otardi da tomosha qilib o'tiraverdim keyin armiya yo'lda bosir kelishni boshladi o'z ko'zim bilan ko'rib turibman endi branjilet kaskalari bilan polni boyeva ko'chasi to'lib kelyapti-da. to'ldi armiya bosir kirib kelyapti, kirib kelyapti, kirgan, kirib ketekani jangal, jangallari ichida 2 etaj uy, 3 etaj uylar. Ko'proq 2 etaj uylar. Haligi jangal deganda juda qattiq raza qalin jangal. Tomosha qilib turaverdim, tomosha qilib turaverdim. Uzluksiz ko'cha to'lib kelyapti. Armiya. tomosha qilib o'tiribman o'tiribman kunda o'tirib ko'zim yuzim yaltirab ketdi yaltirab ketsa ham issiqda turaverdim mana shu o'tiraverdim o'tiraverdim g'ovur chuvur g'ovur chuvur bir kichkina bozordek ovoz eshitiladi qayerdaligini unga qarasam pasimda уже kelib qolibdi bilmay qolibman ham kelib qolgan. jangal ichida gaplashib turishibdi bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada gapirishib turibdi oho keyin iye bu juda yaqin kelyapti-yu. iye he sal pastroqda endi 50 metr pasimda jangalni ichida ovozlar chiqib turib to'xtovsiz keyin orqamda zikak stoli shunday turibdi pastga qaramaydi endi zikak stoli avtomat bilan turib oldim ye shahidlik kelib qolibdi endi ye ana ye <laughs> bir ko'nglim yozildida shunday o'tirib oldim opochiq o'tirib oldim hozir endi endi peshanamni otarmikan ko'kragimni otarmikan deb qarab turibman endi g'ovur chuvurga qarab turibman keyin ansorim kelib qoldi shuni keldida yonimga kelib muhovara olib ketib qolganini miral bilan gaplashgani gaplashaman deb olib ketgandi toqqa chiqib ketgandi kelib muhovarani topolmay sherigimni topolishmayapti raza qidirib yurishibdi bitta o'zim edim u shu yerda keldida tuzmalar cherta deb baqirib yubordi muhovirani topolmaganda sherigimni topolmaganda qattiq baqirdi baqirganda haligi g'ovurchuvur fojilar yo'l oldi orqaga bir ikki ikki etaj uyda orqasiga yo'l oldi keyin qayerda ketayotganini ko'rib bilib turibman mana shu shotir shutir shotir shutir ketishyapti jangal ichida o'zlari ko'rinmayapti yashinishib ketyaptida shotir shutir shotir shutir gapirish ketyaptida gapirish ketyapti. Voda voda voda voda voda voda to'xtamasa gapirish ketishyapti. Keyin o'shini turaverdim. Keyin ketgandan keyin uyni orqasi shu o'sha ketdashi uyiga orqadagi o'tdi. Sherigim ham keldi. Qarasam mashinalar kelyapti yo'lda. Kolonna. Ehe, shunaqangi qator kelyapti. Ishergim kelib qoladi. "Yo, sabr ekan, mana uni qarang" dedi. Ko'rtiribman dedi. durbinda bedida yashla qarasam voho har xil mashinalar kelyaptida keyin rosa uzun kolonna kelyapti endi kelyapti уже anchasi ikkita stolni qo'shguncha uxlaguncha uxlaguncha ancha kirib ketdi kolonna biz tarafga kelyapti. keyin bosdim вообще ikki stolni bosdim sobir aka sal chap tarafga tegyapti sal o'ngga boring dedim keyin sal o'ngga oldimda bosdim boshlari ustida portlayapti o'qingiz dedi budirmenda qarab turibdida sherigim bostirdim qo'yib yubormayapmanda ikki stol qo'yib yubormayapman stol yerga ham qarab pastga ham harakatyapti ko'taryapman pastga tushyapti majra otyapman ana shunaqa bo'lib ketdi to oxirida hamma tanki gobisa to'p yetmish beshlar hammasi menga qaratilgan ekan hammasi o'q kelishni boshladi sangari ichiga kirib ketdik o burchachiga kirib oldik burchachiga kirib oldik ikkalamiz sherigim bilan otyapti otyapti zikaydi poyla olmayapti hammasi ustimizdan o'tyapti 5-6 metr 3-4 metr o'tib ketyapti orqamizda relga razg'atib banglayapti ikkalamiz va yopishib qoldik va sangari burchagiga bitta gol esa o chap tarafimizdan urib kelyapti yaqinlash kelyapti yaqinlash kelyapti buryapti haligi chap tarafimizga yaqinlash kelayotgan zikagimizni tayini jarini urdi 20 metrmidi uy bor edi oldimizda yugurib kirib ketdik haligi sangarda chiqsa qop qora tutunda haligi qulog'imizda pis portlamagan moddalar pis pis pis pis qilyapti ikkinchi etajga kirib oldik birinchi etajda turib biz uryapti uryapti uryapti sal to'xtab qolganda uydan ham qarasa uyda ham shu qattiq gobisa va ana yomonda uni ham bir qator anaqa qattiq bangalar bilan snaradlar qattiq bag'lashidan etinim jilidik vazi bosh markazga qarab Shuna qilib haligi u pastligida haligi ikkinchi etaj fojilar o'tib olgan Hali qishloq rasa to'l da armiyada ular yaqqa qarab ketgan biz buyoqqa qarab ketdik markazga keyin u gobisalar ham to'xtadi eng kech payt qorong'iga borgandan keyin yana anaqa fonarlar yoqyapti yana harakat qildi dedi men boshim og'riyotgandim shering borib siz olib keling dedi o'q qolgandir boring besh yuzta o'qdan baksasida qolgandir desam o'nta qolgan ekan u o'ntani otib qaytdi boshqa o'q qolmagan ekan bitta moshina qolib ketdi. o'sha tekkan ekanda o'sha mashinani ustiga bir zin yopib qo'yadi o'sha ko'rdik keyin uni kech payt olib ketgani kelgan ekan talafotlarini olib ketgani kelgan ekan fanallari yoqib o'shanaqa harakat qilgani kelmagan ekan o'sha talafotlarni toshigani kelgan ekan talafotlar ko'p bo'lganmidi o'shanda xabarlaring bormi Fojilardan murdorlar moshinalardan talafotlar qanchalik bo'lgan talofatlarni keyin eshitmadik faqat o'sha kechpat kelganini bildik va shu fonar yoqib уже anaqa ular harakat qildi degan paytida biz u yerda mashina qolib ketganini ko'rdik. o'shanga kelgan ekan yo sizga navodchik navodga berganku chaproqqa oting tegmayapti deb siz chaproqqa otganingizda tegyapti deb xursand bo'lib baqirgan o'shanda u qanchalik tegayotganini ko'rgan bo'lishi mumkinku shu nima degan sherigingiz o'shanda to'g'ri to'g'ri otyapsiz deb menga xabar beryapti o'sha bosib turganimda qo'yib yubormang. Yaxshi to'g'ri otyapsiz baqiryapti-da. Shuni eshitgandim. Sheriging bosib bostirgani o'sha. U yangi edi-da u birodar, yangi edi. yangiligi uyi mana shu yangi birodar podvoy qilib qo'yarmikan deb chidolmasdan deb ana qilgandimda da yaxshi qatnashdi. Qo'rquv desam, qo'rquv yo'q unda, alhamdulillah. Dar haqiqat mana eshitganimizdek aziz birodarlar, bu Sobirjon birodarimiz eski mujohid kishimiz bunchalar boy tajribalari zehnlarda turgan ekan. Xuddi shunday boshqa mujohidlarimizning ham yuraklarida qancha-qancha bu nodir boyliklar yana zaxira bo'lib turgan bo'lsa. Kelinglar aziz birodarlar, bu tajribalarimizni ummatga foydali bo'lishi umidida o'rtoqlashaylik. Kelgusi va yonimizdagi mana yangi kelib turgan bu muhojir mujohid birodarlarimizga va kelgusida yana saflarimizga qo'shiladigan birodarlarimizga foyda bo'lishi uchun bu tajribalarimizni shu maqsadlarda Allohning rizosi uchun o'rtoqlashaylik. Endi aka Bu birodarimizning nafaqat boy jihodiy tajribalari, mana bunday bir chiroyli nasihatlari ham bor ekan. Sizlarga bir nasihatlaringiz bo'lsa, nasihatlardan fojilar mana shu armiyasi juda ular ko'pchilik bilan juda anaqa g'urullanishi, bosir kelishlari, vertolyot, miglari bilan juda va kibrlar bilan shunaqa bosir kelishlaridan qo'rqmas kerak, ruhiyatlarni tushirmas kerak. Allohga duo qilib Allohga bog'lanib turish kerak. Ash bosir kelayotgan, bosir kelyapti deganda Allohga bog'lanish kerakda qattiq duo qilish kerak. Qattiq bog'lanib turishlik bilan keyin amalda qilish kerak. Ashi bosir kelayotganda qattiq otish kerak. Otmasa otmasa bosir kelaveradi u. E, har qanday va shu bosir kelaveradi. Otmasa va shu biz ham bosib boraveramiz ular otmasa. Ular ham otsa biz qo'rqamiz. Yashinib olamiz. Ana biz otsak ular ham o'sha qo'rqib yashinib oxir qochishga majbur bo'lar ekan. Shu mana shu nasihat ruhiyatni yaxshilab sozlab Allohdan duo qilib, ha, qattiq otish kerak. Eng bor kuchni ana shu bosir kelayotganda otish kerak. bor o'qlarigacha mana shu tugaguncha mana shu otaverish kerak. To qaytib ketguncha mana shu otaverish kerak. Ashunda shunda g'alaba qilsa bo'lar ekan. O'sha jangdan qattiq yaxshi ibrat oldim. Ayniqsa itoat haqida ajib bir ibratli misol keltirdilar. Toliblari qo'mondoni e, Fatih mana mashir bo'ladi, mashir bo'ladi deb menga takror-takror aytib, meni zikaydi o'rnini, joyini dushmanni ro'parasiga ochiq joyga hadab qilib ochiq joyga qo'yishdi, maslahat qildi men undan rosa qo'rqib turdim e u u qo'mondan ketgandan keyin men maytga yong'oqni panasiga qo'yaman deb niyat qildim niyat qilib turdim lekin bu niyatimda turganimda u ketmasdan u sangarni o'shiga qildirdi o'sha yerda dushmanni ro'parasiga ochiq joyga qo'yib qo'ydi ketdi keyin jang tugagandan keyin haligi men niyat qilgan haligi yong'oqni tagiga qo'yaman panaga qo'yaman degan joyga sinara tushgan gobisani o'qi endi u yerda o'pirgan yerga turganda itoatsizlik bilan tavba qildim deb aytaman juda o'pir tashlagan erta va shu zikayni ham otib yuboradigan o'zini ham chochib yuboradigan darajada sinara tushgan lekin itoat qilib o'sha yerga turdim mana Alloh g'alabani berdi alhamdulillah deb aytaman bunga e, endi nasihatlardan yana o'sha 6,5 oy turgandim o'sha Urizada birontasi bilan hech talashmam tortishmadim ham janjal ham qilmadim birontasidan nima deydi yomon nima deydi g'illa qarshilik ham kelmadi yaxshi yashadim sangarda turgan birodalarga nasihatim talashmasin tortishmasin, yaxshi xulqlar bilan zikr qilsin jangda sobit tursin bu yo'lni men tanlab oldim bilim birlan tasdiq etdim tilim birlan dilim birlan achinmayman yuz ko'rishsam o'lim birlan o'tmishlarda qolib ketmas mujohidlik Lek har kimga nasib etmas mujohidlik. Robbim guvoh qalbimdagi ixlosimga Jangohlarda uchramayman sarosimga Qo'shilsam gar jihod bo'lmish marosimga Endi menga kasb bo'lsin mujohidlik, chin rijolga nasib bo'lsin mujohidlik. zanglab qolgan yuraklarni serkatar u uxlab qolgan musulmonni uyg'otar u asli qanday yashashlikni o'rgatar u yaratganga itoatdir mujohidlik tag'in eng zo'r ibodatdir mujohidlik bu bir yo'lki munofiqlar dilin g'ashlar muhrlangan yuraklarni o'tga tashlar, tushunmaslar o'z diniga jafokashlar. Munofiqqa bugun qo'rquv, mujohidlik, mu'minlarga katta orzu mujohidlik. Oqlagay u avvalni ham, oxirni ham ko'rsatar u kurashlarda mohirni ham. O'zbeklardan tanlab oldi Tohirni ham jannat sari eltib qo'ysin mujohidlik. Yahudlarning için o'ysin mujohidlik. Mujohidlar qiyos dengiz durlariga burkanarlar tag'in jannat nurlariga munosibdir jannatning pok hurlariga Mominlikka dalolatdir mujohidlik islomda chin adolatdir mujohidlik.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 kurban kurban hayit Kurban kurban kurban hayit Kurban kurban kurban hayit muborak olsun Bu kungacha qancha jonlar tikilgan Million million shahid qonlar to'kilgan Bu kungacha qancha jonlar tikilgan Million million shahid qonlar to'kilgan Allohning rızasını üstün qo'yib, ko'plab azorlarga sabr kılıngen, ko'plab azorlarga sabr kılıngen, Shu bilan bu yilgi Idul Adhoga bag'ishlangan ushbu bayramona dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetdi.